vida La isia Batu zaiez dugaz batera Dano batera La isia hartzen Txiste edara Epa, epa, epa, ratza leon entzule, mentxe gatoz, laixi martxan gauzia, dagoeneko, Barikuro lez, eta hartzen gure magazin ezinbesteko honetan gauz. Eta gaurkonetan honetan talde neiko arraro bat ganera, ez? espero honako talde txue batzerik, hemen, Arratzalde ondan dan hori? Arratzalde hon, arratzalde hon, bai, arratzalde hon. Jode, ez lako zozau eh? Nik espero nabenean zuek, berba gitxo egitxe, eh? Gaur, eh, mikro arrapatu, eh, arrapatu ez, amatu Arrapote Arrapatu ez, amatu ez. Arrapatu ez, amatu ez, apurka, apurka, apurka, Hori, hori, eta bueno, novela de bat, gaur konetan tekniko aldaketa ukin dugu. Bai, ze moduz gabiz. Aimar, ya… Gaur hemen eh, emarron hau gaur, eh? Bekari, bekari zuen. Nik ustot zuen eta ja jubiletako dauela. Ez que torri nahez eh, ordenadora bierra gehien da hasi erraltza ja, da ez da jarri barriro. Da hemen Gure bekari tekniko lanetan. Asi que gaurkuen eh, parkatuko azte eh? hankasartzen bateo badau, nierru, eh? Tekniko bai. ofiziala ez dago eta... Grabetan Bai. Grabetan dago, ondo, ipini dago, ipini dago. Orduen gaurko netan, gure tekniko bekadun izango da. Bai. Espero gaurko jornada ondo joti, eh? Eta gaur zuen zinio emongo eskua, así que bueno. Diru ah. ah, bai. bai. ni hemen egoti ah, Claro. bai, eh? Claro. Zalako, Eta zinek eusko jarra ditza pagu esku? <laughs> Arekes, arekes. Aba de txik, aba de txik. <laughs> Bai, eta bueno, ya que tekniko hor dago micrófono da, opa, tekniko, arratzaldeon. Eh, ez atzun zuten. Ez dakit zein da suma, teknikoa estan entzuten. Tekniko lanetan ibili bersanak ez dau kontroleta. Jo, <laughs> ba, ame ame nau. Oi, bai, bai. Alegintzen a ber mikroen alambriku e funtzionetan badaben oser. Bai, eh, ez dau funtzion. Ba, ba, ba. Ez, inalambriku ez dau ez bai. Beti zehose. zer. Ba, zelako zarrera berezi eta dotori egin dugu. Wow. Gaur, eh, gaur konetan, eh? Dana txarto, kristen hau jente pilu, eh? Baina, bueno, jake… Eta gaur, eh, aipatzekeo, Ander... Eh, Zorregoz aipatzeko. ba, gaur, aspaldiko partez... Gaur. Mutile bakarri hau zela. Mm, Osa, que dei berezi bat egin dutxe guandrasku egi, eta orteko hola izi eratire. Ja, ja, ja. Neska botxa falta moteko guz. Estak egun hona joan dien, jai hartu eh? Jai hartu duzko, danak. Pintxopotien, pintxopotien, kasku ero. Ez da, izo zer, izo zer, da, espatu biherreko izo zer, baina, bueno, hau da, guanta biherko zuena, hemen, eh, kristonako astoko harri, guanta biherko zuen gaurko laixi hartzen, gure magazinunetan, zein bagarrena da, nik ez dut apuntau? Amasi garrena gaur. Aurten gu, ez da, aurten gu. Tekniko izan da, amasi garrena, baina ondino inalambriko <laughs> ez da, bil. Zor zer, bai? Nik ez dut entzuten. Zuten, zuten, kaskoetatik kanpora, baina, ez dut entzuten. <laughs> Ba, gaurre, handerre... Ez, nik entzuten da, bai, nik entzuten da, bai, tekniko. Ikur, arraro bat dau, nik ustot hemen eh, Eta entzuko. Baina bueno, entzuli gorda, amas... ose, eta ene izke ene izke un caso de tiene mucha Amasi garrena gaurko eander. Eh, amasi garren laixia. Amasi garrena bigarren denboraldiko amasi garren eh, saioa. Ba, terrible, tope, eh, ba goi astiro astiro. Ondino urtarrile baino ez da, baina urtarrileko azkena. Uh, oh, gorra. Ah. bai, ez da. Eta atornaztien el eh, laixiar, laixingerreko sosketa. Ba. Oi, bai, técnico. Bai, ya está, está. Bai, eh, vale. Eh, chalo, pero técnico en saco, pite técnico en saco. Eh, pinchando, <laughs> eh. eh es que Botoy sacado y está listo, esto Me jue. click <laughs> Bueno, va ba, Aitortzeko dugu, ez dakit segunetan zehatz mez, baina guztu datorren astean ja egunean behin martxan hasiko dala. Aztelen nien. Baina, aztelen nien. Ena mitxartu hor duen. Aztelen nien ja... Oporrak hartu da dala. Eh... Daru hiei jebete oporrakaz. Rekal, alba da mikrofona urbildu. Ah. Alba, bai. Eh, bueno, asko eskatzen. Rekal, eh, logunetut etorri. Oporrak hartu da desala. Ilebete daru jo oporretan, edo gehiago. Ez que nik uste dut hainbesteko bombazu joda biela guk propagandik notzegunetik ona. Ja hartzen nahi oporrak gure da gure da beste. Egun gitxik jina bezlana. Eta gu ondina gaiz hori, oi hartzun hori zabaltzen, eh? Bai, pasau bigaraia berbaser kantaldera nik uste dut, eh? Egunean behin kuei egin... Ba, bai. atia itxi, eta berbaserka ba, sartu gure entzuten gan. Ez dakit zaitu eh. guztetak, sinu gero zuzela hor, segizan ni asinaz berbaserka da, benetan hori aplikazioa ja gorroto. Ba, gizu ez hortzai ondino anonimu dela, ez dakik gule nordan sortzai, ez da? Da, ez toh jakin gure, Ba, iguele eh, gela horretan da, bander. <laughs> ba, posten ojo, az, ojo. Posten az bere gaitik, baina nik, nik ez da txakurtxiki bat dira, hasiko, <laughs> zeia... Benetan, eh, desespera unitzen. Lehenko unien hartan enkustenako motivazioaz. Bai, komplikau da, bai. Berez. Eh? <laughs> Musik entzun duen, fonduen? Se pasa da? Eh, Joder, gaur. <laughs> Rekal. Zerako egun Zer? berez rekalek, ez dakit ze sustantzi probo dauen. <laughs> ai, ama, Rekal, rekal. Ba, bueno, igual, ego gula urpena, eh? Zeruko den gure laixi hartzen gure aste honetako magazinek, eta astira astiro, ba, batiko moduen, eh, jorreta tropikala hasiko gara, gure unai aizpuruan eh, eskutik. Gero horren ostien eh, Mozuek emanaz hori, eh? Joder, gentie kargeute, kargeute da Ostira laigerten da, gora sanbariko Gero horren ostien aitor pekatari Gure elkarrezitek ingo gu Aste honetan eh, barru etorriko dauna Eneko barreta, basaltzen eneko Ardura dune, eh? Basatzen. Basatzen. Gero kontako ah, hori, eh? Barruk be ardura kartzen dauzela. Sarri ez, baina zapata hartu dau. Basam Horren hostien, saretan bele, aimarren eskutiko horren gure tekniko bekario eta esatari, joe. Gaur da nien, Ander. Ah, soratu emin nozue. Eh. Bai, bai, bai. Ente klauetara, tarti prestetan da. Magnifico esara zu, magnifico. Horren ostien, aspaldi baten inez dugun tarte, ba, zintzo gara mintzo gara gure artera. Zintzo gara mintzo, bai. bai. Aspaldi... E... Eta jak hemen bastante gente gauzen ustot, e, eh, lusatu edo lapurtxo bat, baina bueno, zaiatuko gara... Bai, ganera be... Baina zintzo izaten, e, e, ganera egune aurrera doien eginein, be bai, hemen e, eh, gara gardorik etxako falta, así que bueno, hain mini apurra ziku deku, baina gero jungo da apurra sotetan, ez? Segatik, ez, ustot entzuki bai. merezidea bela jakitie, hemen dana kontenatuko guk, ez da zer gordetan guretzako. Eta entzuli jakin dizuen, Nebera barri bat estrenetan dugula. Bai, bai. Bueno, barri barri ze. Bueno, bai, guretzako barri ze da. Nebera barri bat estrenetan dugu, gaur entxufa gule nengoz. Mese de baino Gara Gara bete hogu, eta uste, gaur bertan utzik eratuko da. Eta bate materi eskerrek emon miko txea ezta? Opa, Ander eskerrik asko, ekartu neberi eskuntzaren, eh? Ander eta Ander rementeria. Eta imarreri gara gartu ekartiaren, bai. Así que, bueno, niretzako, jakenia bueno, bai. eh? Eskerrik asko. Nundik ekarri dabe? Nundik ekarri dabe, Ander rementeria koriba. Ba, bere txetiko, ez da ba? Bai, pontxeriako... Ba, txilixo bezeako enbierre, eh, mikrofon hori, eh? <laughs> Ja. Ja, entzuten dago, por sakaso. Ba, bueno, igual, bai, ba, igual, bai. Bueno, eta ez tú eh, irratxe joa hau, ez tala gure arteko konversazio bat hemen entzuli dauzela beste aldi guen entzuten. Pan ba, de remeteria, eh, irra, ela iser ratia, eskertzen. Hori, hori, hori, hori, ori. da, hori da. Eta zintzo gara horren ostien, gure betiko lehiaketie, gure asteroko lehiaketie, eukigu, Laixinger. Ojo, guidao. Parte hartze itzela egin jo gaste honetan bai. Eh? bai. Uste dut eh, beti hor gabizela gure muga kapurtzen astero astero. Bai. bai. Eta hangoen estei zengo gutxi. <laughs> Eundaka oker espanabil eundaka. Eundaka. Ekarpen aukin dugu. Bai, eh? bai. Bai, bai, tope la mostra. Bai, bai, bai, hitzela, hitzela berenda mai errekal sustautu dau. Bai, bai. <laughs> Hau ete hortz. <laughs> Eta bueno, peni gaur regalek ez daula, saio egik karri, eh? Ja, bueno, atona zen entretu da, atona zen entretu da, eh? zen entretu da, bikoitza, gainet. Bikoitza. Eta gaur esatari barri bat dugu antza maigan nien? Bai? Bai, bitu. Bai, gaur estrena, estrena, estrena. Eh. Eta nor zara zu? Pa ba, ni, bueno, gero ikusiko zu, eh? Apurka, apurka, jungo nase, eh, desbiletan. Ikusi, ikusi, ez tobat. Ah, ikusi zu, eh? Txeku egen txun. Nik entzun dut izier, jose txun lengu zu edala. Eh, ekarpen hona izango da ze, arrasateko zoroa izideak arre beragaz batela, así que... Oia, ma... Ene bada... Orduen, jungo gara pista ba, botaten Eta ia entzuliek, eh, asmatzen mauzu ezinan gure gaurko esatari ah, eskutu, eh, eh, idatzi whatsappez, eh, seibos lau, zero iru, beratzi beratzi lau eh, zenbakire, eta lehen asmatzen dauna, ba... Hori, espaldi puntua duen, eh? Espaldi ez duen, zuzeneko galdera bat, ez bai, duen, eh? Bai, zuzeneko galderi ezin gaurko esatari eskutu, eh? pista jungara botaten da, asmatzen ah, dauna, ah, pa... Ah. Asmatzen dauna, zerbeza bat, handa eh, repeterian, eh, eh, kotxerako ambientador bat. <laughs> Hori da. <laughs> Venga, post. Venga, <laughs> toma por saco, de ambientador, eh, Hemen dekoaz bueno. nire hurrin ambientadorak eta esan bihot oso usingo zuedekiela, eh? Eta bai, bai, bai. Oso zua bietie, politia e, eh, dira eta, eta letria oso ulergarri da. Baina, bueno, egin gure sarreri, egin dugu gaurko aste honetan ikusiko gunen laburpena. Así que, tekniko, pres basaos, ipini musika burbat bat, eta laster gatoz. Eta bueno, hasiko gara gure aste honetako laizi hartzen honegaz, eh, sarreri egin musika buru pentsun dugu, eta ba, kizue, lehen komentago moduen, gure iragarpen emeko, aste gure ibeire, zen porengo eskun, zer resto eskunengo, eta zet datu emote eskun aste honetan, ziki beste barik, unai etxeiten eskutik, izorreta tropikala! Arratzaldeon entzule, arratzaldeon laixiar sale, men gauz azte beste azte betez Ixor eta tropikalakin Eta Anderrek ondo esan moduen gaurbe errepa errepasu eh? Paso anaztin eskinen hemen, baina azkenen gama eguneko eguraldize oso monotonu izan da Eta orduen, iguel, merezi bezabenein, ona etortiek, bueno, ona etorri beti merezi dau, baina eguraldiaren irigarpen haiek, ba, ez. Osea, pira izen un pizkat, ja, jakin, eh. Hori da, hori da, bai. Bara, bardin da, orden Se... esateko, enoia. Egiz esan, gaur kendute pizkala inotu dugu dalako, juen dane, amarra mabi, egunetan, kotxie, raskau eta raskau nabil goizeko zazpietan. Eta txarto ala. Txarto, txarto. Leize, Eskuepe, eskuepe hotz. Euruse bat, euruse dalako, da bestela. Kotxera sartute hotz. Kalentadora eh, berotzen ez da, eh, ez da berotzen zehon dinon motorra behoz dau. Da, eh, ize sornotza, parien berotzen jate kotxe, así que… Hortu guzti, hondi Baina, bueno. Horre nideko duda bat. Goizietan eh, Kristelak konfeute dauela urbotia, bero bat azurteti eta botati txarra egida, edo ez. Bai. Ure bada txarra da, baina txixi inezkero balizio dau. Inezkero ondo dau, ez da. Bai. Ah, vale, vale. Se me horri bilena ze rascau, rascau, urrengo lako jaba daki. Ba, kiuse pasean un ure bota eskero, ure pela bota eskero, iguele cristal que reventa. Hori da kontu, baina nik sekulo esotik usi Cristela de reventa. Ni pes. Eh? <laughs> baina, bueno, hori da leyendik esan dauna, así que respeta dungu. Vale, vale, barkantuz. da... <laughs> Ba, ba emetik aurrera zer, emetik aurrera zer. Ba, bizier da etzi be, antxeako denbori okingu, pizkate laino pizkaitxo okingu. Goizetan fresko eta egunez berorik ez, beru usainik ez. E, baina, bueno, eh, aterri, aterri izango da. Astelen amartitzen nien, pizkate eurizei dator. Eta bat, bizarko hori begire, bizarko lehen gorduen Oskar bihongo da eta kristenako lehizia, la gaur komodun lainotute eta sozer gradutxu batzuk irabazikus. Ez, bizarri irabazi baino galduen guz goizien eh, gradutxu batzuk. No. Bizarri iguele lehizien, limite hortan egon gara. Gaur leirik ez da behin, kotxe hartu duanien kotxek bos gradu marketa besan eta lehi arrastori pesta egon, aspaldiko partez, dan esaten esan da dan esaten hasi Baina... <laughs> Baina... Bizer bai, bizer e, eh, prebizinu eda lehizen mugara bajatzi. Ez dakit, handuitik egoan eo txikiri, baina... Sozer balikeke bai, ez. Eta ganera bizer biseketa martxi bai badeku eta horre... Oizaldeko sokuetan eta troketan, seguramente... Pista gogor. Hori da. Basagitxi. Basagitxi, ke pista gogor, egon Bai. <laughs> eta hortik aurrera zer, ba... Eh. Aztele nien eta martitzen nien e, eh, euri bizkatengo dau, askori pez, bai, bizkat busti, arbolapiekia busten zen eta mila metro gora edur bizkat ikusiku, boto eta ia zuhitzen dauzen. Da hortik aurrera, kambiante dau, baina antza, datorren azte bukaerarako, sanblas osterako ero, a ber, e, eh, euriz eta hotz bizka sartzen dauen, eta ia, e, kota erdiz, erdizetatik gora ero, ia, edur pizkatik dauen, ze aspaldiko sasoietan, e, Baina galdera galdera importante bat, Tornastien San Blas dugu, eguenien bai. bertan, ze denporako Ferijan. San Blasetan kanpotik eh, kanpotik siku eta barrutik eh, busti. <laughs> bueno, hori beti. Eh. Batzutan kanpotik be busti, barrutik be busti. Ba, barrutik ba. seguru bustiko gaina. ganauen alguen bero eta ez la hotz. Hori, aurten kanpuen siku eta barruen busti. Osa, portalien moduen en duen. Hori, da, bezin egon bida, berotan Aurten garajerik ez du haukingo astopillu e, e, bueltan baina, <laughs> baina inguruen ibiliko gara. Inguruen ibiliko gara. Korti, eh? Hori... Korti, ya te digo. Horre goten da hor, satz bilu, era. <laughs> eh, no, comment. no comment. ez da besan. Bai, bai, no. barreka, barri aguanta bezinen eta isildu inxako gure izpuru, aditua. Bueno, ba, bitxe, eh, joan dana eh, azte, jo, aztidez, joan dana mauzte guneko oso monotenu gizendi, oso aspergarriziak, le, leiz bai, baina hortik aurrean zebez. Eta eh, aztelen martitzen nien ia mili metro dugu edur pizkat dagoen, eta dorna azte bukaerara ber aber, sozer datorren ze... Meteorologuok ja despezetan, hasi jagoz. Ah, bai, ez beti bardine. Bueno, Baina, bueno, datu... Meteorologuok. <laughs> Baina, bintze, dato positibo bat, oso zer esan zein, ez? Baserrik jarren ba alde eta, esan lehike lurko kuek eta oengo danak ilgo bai, ez? Bai, eh, Lurrek zane hau eta pasan dana. igezko, zen da, lurreko gaixo danak. Dana, die? Eh? aurten prozesionari zeik usor duko, maietza da iguel. Epa. Argi. Bueno, toketan da moduen, ez? Horiok. <laughs> Osa, que prozesinioen danok, basatzen egera, vale? <laughs> Oso no, eskerrik asko aizpuru. Eskertzen got cantaste de Gaur, basat Eta asteroles, hemen txekauz gure elkarrizketa zoro eta maitxatu honetan Eta gaurko honetan eh gonbiatu berezi bat, ganea zuzen zuzen ona etorri da, bertatu injaku, emendeko gaurrez aurre. Eta beste barik, arratzalde honeneko barreta. <laughs> Arratzalde hon. Ondo etorri. Eskerrik asko. Basatzen eh, bizikletako mendi martxako ardura dune. Ardura dune inbeste ez dut uste, eh? Antolatzaile. Niri alan saldu uste zuen <laughs> bai, zen, bai, eh, bai. ardunen Marroiek dana niretzako. Eta, bueno, espliko izuzu, a ber, zer da, basatzen. Eh, o... Azkenien e, eh, mendiaztie barruen dauen eh, mendiko bisikletako martxa bada. Ez, eh, aurten aurreko urtietan moduen, mo, aurreko diseinu moduen, ez, ez da aurreko urtien, Angelmaneko e, laguntziegaz, eta, bueno, e, hogeta kilometroko ibilbide, bueno, mendiko ibilbide, mendiko ibilbide, itxideigun hor. Eta esan esan da, hori, esan duzu moden, mendia hasti dela aste honetan, orduen saldaik be bai partatzen dela. Saldaik antolatzen dau, nik be laguntzen dutzi eta eh, pixkatxo bat eh, gauza batzuk eh, antolatzen, eta bueno, ba, saldaik da, saldaik egiten dau antolakuntza, eta eta kristo guztiz. Eta zuzara ekin zonen zerebru edo? Zerebru egitxideko nik, eh? <laughs> Zerebru egitxideko nik. Mana manajerra. mana Zaten da, bururik ez da benien hankak ere hau banik hankak asko abiltzen dudaz. <laughs> eta ontzu entzun dugu moden, mikrofonuek eh, itxalet jagundien bitxartien, berbein jogu apur bat, eta neiko partaidei datorrez, Eh, Inskripzioek bai, eh, ez dakit pandemia honek eh, eh gentiek soratu baina eh, leioatik, eh, ez dakit pare bat eh, dituztie kanpotik, una loitiko asmuaz, eta ez dakit pizkatxo bat eh, esperot hainbeste gente se tortie. Ba, tamañan, tamañan, dana tamañan, nahi Bueno, uste temen jortan da zunteko guzen parajitan, zementan jente gitzabe torri hobeto, ala, ez? Bai, bai, bai, bai. Bai, baina neurritzen, dana neurritzen. Antolatzo ya batene arduri igual lartxu ez, Claro, beste la gente, lar, eh, gente larba dau, ba... A ver, eh, igual, eh, eh ambiente larra llengo dan gero tercer tiempo, da gero eh, argi... Hori kuitzen donik peligro, eh, tercer tiempo. <laughs> Eta, <clears throat> zelan sortu eh, ideia hau, eh, Ijorretara, ba, hola, mendiko bizikletakin martxa bat sortziena eta... Bueno, gauzie, eh, azizan, mendiaztiaz azizan. Eh, eh bat ez be, eh, mendiaztia antolatzerakoen beti pentsetan du, mendize eberesta, eh, anboto, edo, baina, bueno, eh, kintza desberdin edoz, mendizeen dienak. Ez bakarrik eh, ibili, aineketan oina modan jarri dan aineketan trail edo eta pizkatze bat gauza desberdin bat, eta danari Dana, da, dana abarketi harren, pizkatxo bat, nik uste. Zosear ezberdin eta paguran edo? Bueno, ezberdin ez, mendi bizikletako martxak beti egon izen die, baina bueno, pizkatxo bat eh, mendiazti ez bakarrik eh, lotzie, mendizaz, anboto, esan gurot bakarrik ibiltziaz. Ba, oin, oinezko eta zaparte beste, beste sozetara joteko bai, ez da? Hoxe, hoxe, Horregatik be bai, gero e, egiten den e, gaiandako igoeri ebe e, sartu da, pa ba, bizkatxo bat, e, gauza... Mendize ez tala bakarrik e, gauza gehi hau diela. Bari haue? Eh? Bai, bai, hori, hori, hori esango. Macedonia. <laughs> Tutti frutti. Jesus. Ondo, ondo, eta ez dakit, beste gauza galetzeko izin nahi <laughs> astu bat eh? Gerten da ondo prepaute gara eta... Eta, geuse bat, eh, gure jakin gure nukenik, zen bagarren edizinu da, ekin dozuena? bueno, hor dau, truku edo, ze eh, kartelin bosgarrena jarten dau, baina bizikletan azkeneko bizek ez diein, baina bosgarrena jarten du, eta bestela matematikan txarra izen beti, así que... Así que Pérez iruen jie, baina gu bosgarrena ditu. Oiz, oiz, oiz, oiz. Gero mendik amarr urtera hori aztu ingo da, eta hor duen eh, izango da, así que <laughs> ez da, o importa. <laughs> eta egizu, eta ondo joan die? Bai, bai, bai, bai, oso ondo, oso ondo. Eh, Behin, lelengo kortien izen zan, basatza, basatza. Se etorri zen se mato gay, o baina egon San Cristo neural dichar. Ba. Eta... <laughs> Está bueno. Por ejemplo, vas a Taxas a Murida, un día torberbia. Eh. Jo, vas a Taxas ni beti eh, eh. Au poyer. Oye, a ver, a uno que carridao. Bera, Torri. No le que. A ver, que dana este llegó Galdera, se izue. Galdera en ben y bien bien. Beti, oye, repetir no sé cómo. Y eso eh. <laughs> Bueno, baina barroi laguntzeko basie lokatzati dator eta pasatzen ba lokatza artien izango izan, ez? Pizka traduzinu eki harren. Oixe, oixe, oixe, oixe, hori izan eh, oh, eh Esan gure. Hori izan eh? gure. Hori izan gure. Pentsaute garriot baina <laughs> Esan gure nabe baina jate urten. Oixe, bai, gaina neuk asmatu naben, así que <laughs> Eta basatzen, esan zu, hogeita bat kilometro inguruko rekorri dudala? Bai, hori uste GPS-iek, eh, baina, bueno... Pizka, pasau bai. bai. eta? Zeuri markauztu GPS-iek? Bai. Osa, oso oso horik indozu recorrido. Bueno, eh, beste galdera. <laughs> Bai, bai, Ander, ez da behar jakin kontentan, zipa garrene diziño edan, así que zipa <laughs> kilometro... <laughs> <laughs> bai, bai, hogeta bost di, eh? eh 26 hogeta zei, zau zu? Hogeta zei, hogeta bost, hogeta zei, bueno, segun, gero metan, hogeta marrezan guaz, baina... <laughs> Ez, eh, hogeta zei inguru ziren, baina, bueno, egon gara aldaketa batzuk egiten... Eh, Bueno, orduko, eh? Bai, oixe, oixe, Zeu egon zinen, ez? Bai. Ikusten. <laughs> bai, entrenas apopillo asko kino zuzela, eh? Ruti prepaetako. Bai, danak aurretik. Nik eh, agintzen eta ino kasori pez. Baina, así que... Enge, enju, zeu zer enju. Orduan biler bat emate gerturatzeko bada eta espadaki ba, hemengo recorriduen nora nondi noraku hori ze sorpresa topa baldau. Hori e, gorde dizes ingerrak se azkenien enzerrona enzerrona erba dau. Bueno, enzerrona va ba, bicicleta ni biltzi disfruta hoy en eta Eta hankako gortzeko, bakarri leixaz ez, eh, nobera be gogortzen goz. Bala eskoda ez, barrenko iboten iner batzuk gorde izla, eh? Ba, ba, geroko be bai, geroko Leix, be bai. Leixi ondo, tripi barri ondo betetako, ez da? Oixe, oixe, oixe. <laughs> aurreko, parkatu, eh, aurreko edizinetaz konparaute, esango zainoen dala... Eh, em, ba, errezagoa edo gatzagoa edo zer ikustu zuzu? Ez, e, eh, rekorrida asko ez da aldatu, eh? Eino guz, eh, salidako sati bat, eh, e, bronka pilo bat ikuina esan, beti danak egi, eh? eta e, aldatu zazierako eta gero e, bukaerako zatiz eze, oin eukalitu esartzen eh, dabiz eta... Eukalitu ez azizea, gara. Hoixe, oize, oize. Pista Eta orduen landa batetik pasau biu eta e, aldatu ina bai azire eta e, bukaeri. Dau ez dakit, pixkat ez jakintza uste gauza batek antolatziek, eko duzela bere alde txarrape bai, eta usteot gente askoren terreno privado eta dala ba marchi, eh? Bai, bai, bai. Eta holako holan gentik laguntzen dau edo zelako ba. arpetxe gazartzen dau holako barriba. Ba, egiz esan, e, bi baimen holan eskatu duz, e, ze pasetan, ginen, pasetan da, e, martxi elanda batzutatik eta bardinena izen da, leku dezberdinetan e, bardinena. Osa, perbaitar izo bardinena. Eterra teniente! <laughs> Hoi, ze bintzat maneja bitenduz bardinek eta e, oso ondo, oso ondo.

Ege, jo, ez da nazten jaten niri. Ekin prast, eta eneko entzuna azte jaten jatez niri. <laughs> bueno, bai, eh, ba, ja, zu, bitartien, azieri bai. aldatzeko, azieri <laughs> aldatzeko arrazoi esan duzu, eh, tapoi egin zala, zala, ez da? lehenengoko urtien engainu amatzatik eta amatzatik gora bai egin zan, gaina izin zan, e, e, botalien bai, egon zanien. nien. onera. Bai, eta, ba, han bai egin zan tapoi, kriston tapoi, eta, ba, asko badaz, ba, Eta aldatu gainon gero garai San Juanera igoten zan pista, pista bat, eta horrek kriston alda Eta bakarrik batzuk al gainon. <laughs> al gainon. altuenak ez da? Hoxe, hoxe, hoxe, nire moduko... Altuen. <laughs> ez, ez. <laughs> hau benetan ezin eta, e, bueno, hori nahiko eskaza zan, zer jenti ba, e, Eh, bajatu itxezan bizikletatik, orduen eh, eh, hori eh, e, aldatzeko azkeneko momentu nizen da, eh? E, zego azkundako... Doize, egoazten nien. <laughs> Hoxe, egoazten nien nizen zan, orduen... E, e, usto... nien azmartitzen. abai, ah, Eta nik uste hobetu obet, itxen dela. hortik, e, bi, bideo lan jenti bat bizkatu bat bizikleta ganien dago. Bai, eta nik esango neko bai, ja pista eta encerrona eta eraltzen zanerako ja nahiko desperdi gaute dago la genti, ezta? Oixe, oixe. Amulatzi zientarte gehiadeko bat bestera gauteko. Horri da, aurretik duzena ja aurrien dauz eta atzetik duzena ba, ja atzeu dauz eta bizen bitartien. Osea, komentariz jo horri letra txiki zirea kurtiaren unai niko atzik jungo zailela, ezta? Bueno, segun, ez eh, nisei <laughs> txau... ondo dabil, ondo dabil, ondo dabil, eh, fuerte dabil. Segun, aldatz bera bada edo gora. Aldaz bera, aldaz gora baina txarra una bila espaldiz egin mendikuaz. Arri. Doi fe. Eta holako karreretan, egun eh, eun bat partaiet, eun partaiet igora esan dozu. Danoke eh, bisikletakaz edo ikusiko dugu genti pedaldun motorrakaz be Bai. bai Moto, motocicleta? Motocicleta, motocicleta. Ciclomotor, ciclomotor da, ez? Horretarako karreta bida, ero ondino ez? Segun cilindrada. Gaur egun libre da, baina, bueno, eh, estraba ki moden hori e-bike da, ez? Bai, bai. Zaten zabizien, ha? Bai, bai. Batxuki pinen dabe, ride, ez ez, ride ez, e-bike. Vale? Bueno, vale, vale, vale. Eta gero? <laughs> Etxeita azarre, azarre, etxeita azarre. Ojo, nabin jozke. Pasatxan, estraba, no seke, pum, panes, eh, ordute berro eta bostin ellos, ya no te jode con un ciclomotor. Es, eh, hemen ipini bidan nada... Bueno, orduen zalantzan badu baten bat, bisikleta elektrikoa, edo e-bike bategaz, parte hartu lika? Bai. Ja, ja, ja. Inungo zalantza bai, bai, bai. bai, bai, bai. Baina estraba ipini e-bike, eta. Oixe, oixe, piñe Lo único, kontuz etxeitegaz, e, uste dut jongo da navajilla bat egaz Motora gamurtzen ah, Berar peixe ikusitxe, bai, vamos Hore enbidizi da, eh Eta gero, kondizio kondizinho eriko bat da O bisiketa presi sube Ba, limite bat beti, got joitxi eko es Beneta, lau bota Se la <laughs> galdera le lo guiñen da sinone eh. <laughs> O sea, kichines, bisiklete bat eixo bidau, euro bat Gitxiao ez Zagit Erregatu ez dakit dau zen, gitxeokueko. E, eh, bos biletik horakueko etorriko dugu, bai. Hori ba. Naizik, horrepe, ez dakit, bizikletik endu edo... Ode, oztu duel. Oztu, ostu, bai. Ah. Igual kontrabatista, que gondi basuen, eh? Horre, <laughs> palo bat eba, da, pasta anima, da! Zalega, bizikletik etxera. <laughs> Ez da, bat bai, bai, pasaron nire terrenatik, pasaron nire terrenatik. <laughs> Bueno, da tempora, ez dakiz lango izan, ondo gabiz? Bai, bai, beti ondo. Bai, Teniko bai. ondo gaizleño. Bai, galdeak amatzia zuzen nien, ba, amatxuko. Eh. Eta, bueno, eh, eh anoa guniek eto zer enzen da, eh, abite jamentu egongo die... Er... Anoa, anoa, anoa, ikesin aben, eh? Ano, ikesin zertzen, anoa guniek. Anoa guniek. Orduan ba- jenti etrangile etorri da, eh, etorri leik ez, ez da ba- segarri behar sortzi mili barri eta poltzi juetan, eta... Palmeritak eta gongo die laiziar. Osa, platano txarri da, baino gehiago gongo da. Bai. Zuretza... Ondo barro ondo. Zuretzako ez, eh? <laughs> Ez agunen dago bapes. Aber, gente asko dauen eta ez da bendanen dago. Eta ez dakit ondo dutxartu nahien, baina ustot, ano agune hori gongo dala irrati honi isen nahi pinotzen leku bardin bardinen. Hoiz, eta e, maixen inguruen. Eta maixen inguruen. <laughs> Arrizko mai bat, neko historikoa. Eh? hori, hori, hori. Baten baten izterrien dauen mai bardinen. <laughs> bai, horren aurrien egongo da eta bueno, astiro astiro elkarrezketa biribiltzen joeteko bat emate parte hartu gora, ondino saso ez dabil, ala Bai, bizarre, beratxiretatik aurrera, e, eh, inskriptzinuek eh, izen emateak egongo dira. Izen emateak? <laughs> izen emateak. Eta e, amarrak laren gitxe bat. Eta amarretan, espero edo egun puntual e, azti. Bai, nahiko gara, ez da? Izena emonda deko ze orduten e, gertu datu bigara ara. izena ikusiot, así que e, zuk A, ah, beratzi eta launtzeko. Beratzi terdi, kafetxo bat hartu eta urtetako? Hori, kafie egongo da, kafie gureine. Bai, kartelin egin pinen dago, ez? Armozu egongo dala. Hoxe. Ixe, ixe, ez tote karten, sastu inata, etorra eki etorri erdi berandu. Vamos, al limite, beti modu. <laughs> bueno, orduen esan duzu moden, bate maten jo salantzan badau eta goguekin edo arantza horregaz etorteko, ba, badaki, animado Etorri aitela, urbilo aitela askondola, ez? Eh, askondoko... Askondoko superkarpara. Karpara, nik egin berna dut zetu <laughs> Bai. Behin asfaltu dago, ja. Bai, lehenko bule bai, bai. bat zarrera. Beberli, be bai. Beberli Hills. Bertan bizi gineno, bai. <laughs> Hori da, bertan eh, batuko gara. Ze ni be zertxarrik ezpada bertan egongo naz. Eta handik, eh, martxeri ekin gotzeko. Bai, ikusiko gara. Eta ondino askeneko galderi. Hori, hori, hori. Ondino zaitia eskapa, hori barro. Eta usteko galderonetan, zer esan asko monaldo zultuzuk, ze Aitor pekatari da gure elkarrizketan eh, titulu, eh? Aitor pekatari. Eta ondo da gizu moduen... Eh? Makina pekatu nire guiz. Abadien ofizian zauz. <laughs> Bai. Abadien ofizinan zauz eta guk abadien ofizin hau aitor leku. Ipiniogu. Eta ona kartzen dugu onbidatu bakoitzari esatzegu, gitxien ez, bere bizitzen ziarren niko pekatu emate aitortzia, eh? hemen laixia erratirako. Barru bat asnikuela, eh? bat gitxien ez. Bat hemen inako pekatu, eh? Guru zen lako eh? Bai. Baina, politi izango zen... Politi izango zen, eh? Hemen inako, eh, gara. Lehen gor, hemen goizien egoten zan, eh, saloitik, beste hemen eh, iruetze bazien, ba? Ba, beti pasetan ginen eta e, abadieri e, bertak egiten esan e, patatak eta osten, oztu ite dutzegu zen. Ostia, esara lehengu hori zaten da, buena. <laughs> Ez eh? hori da, <laughs> horrepekatuk ez da balizio, ze erla, balizio. erlak, erlak kontaute saldaiko beste kide batek, bardine kontaba, <laughs> bale? ba, behitu, oitxuri esan. Oitxuri esan. Oitxuri esan. Gero tortilla patata zeiteko. Claro, claro, geratu da hori pekatu egin zen duela, baina... bueno, esta bate balizio, eixa, eh? Eixa bera generazio guztizia egitea, bera. Orden beste bat. Jo, ba, izan. Eta hainbat, hainbat tengo sendo esan amen zuek, eh? Jo, ba, bai, ba, bai, baina oin ez dakit. Zuke, eh, emetik metro gitzire plazan be, pekatu <laughs> bat zukeinak guixen. <laughs> batzu bai, batzu bai, batzu bai. Venga, bat. Jo, ba, ez dakit eh, reza. Venga, bai, bote, bote, ez aile lotzatu. Ez, lotzatu agitxi dugu, guinio, eh? Ez dakit. Hori, pekatu dugu, eh? Lotzatu egitxe. <laughs> Ba, bueno, bai, betxu. Oinak ez dauen, eh, ja oinemen eh, horrien etxie deko zela, lehen oitzuri esan, San Miguel e inguruen, e, jo, ni txapligo oso salienaz, oso salienaz, eta lehen general egoten zen, baina nabil izaten urtiek, ja ha eh? Ha preskrito. <laughs> Hau da, hau da. Ha preskrito. Hau da, hau da. Ai, dio, la que se lio. Seguidu, <laughs> seguidu. Eta, bueno, eh, jo, bai, ezin inkonturatzen, ba, bau ba, esan e, txapliguen e, eta bartzen gaino zen batzuk, ni eta beste batzuk egoten ginen, tartien, eta bueno. Etzinen bakarra Eta, <laughs> saiatze ginen, aber, general era el Chen San Chabligo. Y san, baña, san eh, investigación, veo ahí, bai san. san, san, san, san, más de, y más de. Y más de desarrollo. Hasta cuando comenta ah, esto. Eh, esta, eh, eh, ¿Qué eres? ¿El comando gallanda? Os <laughs> rebo esa, eche suriba bebao, ¿eh? eta Zaiatzen ginen ahi bitetan, eta ba... Eh... Seguro bai, seguru ebitetan zaiatzen ginen. <laughs> eta ber, generala eltzen zan. Bai, etxiri nokemon, ez? Eh? <laughs> eta bueno, estadistika batzuk egu esan, ja, gero. <laughs> eta non la edo ez? Tabla del este. Ori, ori, ze... Ondori, e, eh, e. Estadistiki, eh, bueno, ba, eh, ba dauz... E, eldu dienak eta... Ba, eldu dienak eta batxe, ba, bueno... Bidien gatu dien. Oixe, oixe. Bolitxizetzen zen, eh? Baina... bueno, eh... Pekatu original bat, eh? Oñartu elagorik ez da guentzun. Pirotecnia eskubetan eta... Oye, esto, la Torre San Migueletan esto esti, chico. Eh, Txabli gori botaten. <laughs> Bueno, ba... Ar Arrapako zu hor, zio. Eh. Baina oine etxe blokean handi bat zu hurrien. Bai. Oin beste estadistika batzuk emiko daz. oin, oin nik ipiniko txutemen beste... Beste barriba, beste proba barriba. Plazatik, pini barre donin etxalon duen, eta... Herrian za ikusten den lehenengo taberni eri, ia taberna horretara edo ez. Eh. <laughs> Politxe izinleik, eh? Bueno, vale, desafixo nartute. Ondo, <laughs> ondo, ondo, ba, honegaz eh, amaitutzen eh, gaurko aitor pekatari, eskerrik asko neko natu imitete gaitik. Placer bat, ia bizer danak eh, borobil, borobil urtean dauen. Hoiz. Eh, izena mondaren danak ondo amaitzen den martxa guztize. Eta zuek ekarritiko anaguneko madalenak, txokolate, kafe eta inguru guztize gaztetan dien. Bape, sobra barik. Dabeste barik, eskerrik asko eta agurreneko. Zeberi, venga, eskerrik asko, agur. Agur. Tekniko bekaduna. Isiltasuna. Egin dakigun otoit. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now, go can't go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you want to do. But, uh, uh, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. Burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but uh, uh, honey, lay off of my shoes and don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock it. for the money, living for the show, three to get ready. Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take the help my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but they hold for my blue suede shoes. Eta elkarrizketa soronen hosti ere mentxe gatoz, ez dakit entzutin jaten edo, eh? Zorren tekniku, eh? Bai, finez buruz, bai, izin oste. Eta aurrera bai, jarretu bai. bikogu, eta beste, tarte bategaz gatoz. Aspaldi baten entzun ez dugun tarte bategaz, eta tekniko bekari lan horretan da bien berak eh, eskeniko zu tarte hau. Asi beste barik, marren eskutik, saretan bele! Well, escucharon. Hau pander, arratzaldeon. Arratzaldeon, Aimar. Arratzaldeon. Gaurko tarte hau, eh, bueno, saetan bele bat orbeste behin, e, gure... Barkatu, korta gongo saio pixat, eh? Bai, bai, bota. Saetan bele hasi orduko, a ver, zelan ikusten zara bekadun moduen, hemen tekniko lanetan, esatari moduen, dana golpera erueten? Eh, bueno, tekniko moduen neko urduri binaz hasi eta oin ikusi inbierko da, ia tekniko moduen eta esatari moduen zelan nabile, baina bueno... Oso ondo sabiz, eh, eh Aimar? Oso, oso ondo sabiz. Eh? gure teknikatizek dinona, eh? <laughs> Laguntzalekin aurrera doa, ez? Venga, va, venga, Eta, va. Bueno, Ekin. Azteko, bueno, Baena. horatuko, saretan bele aspaldi karri ez dugun eh, tarte bada, bueno, eh, tan bele bada hori, ez? Eh, sare sozialetan, eta Twitter, Instagram, Facebook, Wordpressetan ibili gara horra harakatzen. Wordpressetan me bai. Karo, danetan. Dan, blogspot, dan, blogspot. Blogspot, me bai ibili gara. Bai, eta gauza interesgarri batzu ekarri dugu, ze eh, gure, gure laixia erratio Gaurkuen, e, eh, gara harakatzen apur bat, e, oiartzun irratiko kidiek, e, dekien dekiantza webune bat eta webune horretan deki tarte bat deitzen dala armatxio pun armatxio pun armatxio pun deitzen da bai Eta haurek, antzai bilizime bai, sarietan eta indagetan apur bat ikusten ar, sarietan zen mogitzen zen Eta ikusi abien hauela, olako traola berezi bat, e, eukuna nik horrela abesten dut, ez? Orduen, bai, bai. orduen egu eh, kopi japur bat ingo txegu, ekarrik barrizek. Oierren ibe omenaldi txikitxo bat ingo txegu. Bai, Eta ekarrik guz, ba hori, omenaldi txikitxo bat, e, dutxan abesten dabeen txarto, abesten daben horreri, e, kotxitan txarto abesten dabeen horreri. Da txarto segaitik, galtuko zuen. Ba, Haupa ba- gu. Ze askotan, e, abesten dugu kanta batzu, eta letrak ez tekiguz oso ondo, baina ez tozko ardure, gu ondo pastan gabiz, eta txarto abesten dugu. Orduen ekarriko guz abesti batzu, ba bueno, txarto abesten dugu zen e, eh, abesti inventada, be, eh, barne, ez, bakarrik esentoneti eta hori. Hori da, hori da. E, interneta ez da genik oso ondo gara bilen, ze hemen YouTube gure kantak eta gordeta, eta txaku kargetan, así que bueno, e, jarretu gaprobaten berbaien. Hori da, Esan ez da gutan ordaintzen eta... <laughs> Santza, ez, santza, <laughs> ez. Zerrekoa, eh, ez, gae? Baina, bueno, esan dugu moduen, ez? Askotan eh, abesten dugu zabestiek, ez? Eh, gure, gure estarriz ba, jodiduz, baina, bueno, txarta abesten dugu, baina motiba Orduen, azteko, e, eh, karri dugu lehenengo abestitxe, bueno, entzule batek, e, eh, oi hartzun irrati honetako entzule batek abestea bena, zau kopila da, esan dugu moduen. Nasabizko pizetan, oi hartzun irratia totalmente. Totalmente, plagio bat. Ez da, lehenengo abestitxe plagio bat eh? Barri zeu bekarri doguz, Twitteren eta biligara apurat, saretan bele. Opa, oi hartzun eh, irratia, barri zeu, entzun oi hartzun irratia. Nire kantako kanta bat, lehen kantatan moduen. Eh? Letri jakin barik, den moduen kantetan. Hori gero, amaieran ekarrikuz, gure proposamen amaikuek. Nik kantekot bat nire. Vale, amaierarako. Oia, eh, amaierarako eh, gordeku. Nire pedeko nire proposamen bat eh, ekarriot. Orduen azteko... Ez duzu lertu? Ontxe ulertuko zu, rekal, tranquillo. Azteko, pantsoa eta peion batasuna abesti karriogu, gure era. Abesti handia. Eh, abesti ikaragarritxe. Eta oi hartzun irratiko ba, entzule batek, eh, abestea ben, tarte bat daue, abertzale izan eskero, gaur, es hori eta abestea berantza txikiten eh, arrantzale izan ez gero gaur <laughs> orduen eh, Ekarreko eh. karreko, gaurkoen Gurera gure entzuten dozu ere bai arrantzale izan ez gero gaur gauden denokan agur <laughs> pateniko... Bori ba, da gure, ez? Txikiten nori etxako pasau, ez? Abesten dugu igual kotxin guraso gazgo eh, CD bat... E, eta esain txikiten, eh? Eta esain txikiten. Ba, da, da behin guz. Hori, abesti batzuk entzuten dugu, pentsan dugu letri e, holan eta holan abesten dugu, ez? Eta, bueno, baga urran horreri, ba, omenaldi txikitxo bat zego. Bigarren abesti jekarri egun, EH Sukarraken egun triste abesti da. Eta honek aipatzen dabe tortura berdea berbie. Eh? Eta antzago hartzun irratiko entzule batek. batek. Ba Tortura Berdea barik, eh Michelangelo eta Donatello hori homenalditzu bat egiten, ba tortuga Berdea, beste aben, chiquijen, así que bueno, beste bari que eh, entzun da egun. Chan ez esta ondont Ia, barrido. Tortuga Berdea. <laughs> Tortuga Berdea, osagaien Tortura Berdea. Ba, hor txiko. tortuga berdea. Tortuga berdea Michelangelo, Donatello eta, eta barrak, ez? Tortuga berdea! eh, bai, rekalari bai. berdia gau razia ekin dutxi, eh? Bai, bai. Por lo que sea. Bai. Piensa verde. Por lo que sea. bai. bai. <laughs> <laughs> Entzule argi eta ezta? da? Bai, hau eh, eskuetatik hasi barri dago. <laughs> Bueno, rekale ere eskutxua botati garrean garretxeko gure. Zorotan bele, tarti egaz. Garretxeko! eh, urrengo, urrengo kanti, eh? Txarto interpretatako eta gustora abestutako da eh, kortatun eh, atrapatu arte abestitxe. Eh? Dauna, bai. hemen dano jakin gugu ez, eniko abesti entzune da, eta eh, esaten dugu tarte baten e, eh, iburgez madarikatu da. Ba, antza, oi hartzun... Hamburger! <laughs> hori behona da, baina ez da hori. Antza, e, oi hartzun irratiko entzule batek, eh, bat, Los Simpson eh, eh, serian eh, oso ikusle bat dana, oza, ikusle oso amorratu bat dana, ikusian, ez dakit, rekal igual, rekal igual jakingo dau. Badau, kapitulo bat, eh, iz, izurdiek mundue menperatzen da bien, ha? Oh, brutal, bai, brutal, bai, oso guapo eh. da. Bai, bai, bai. Ba, oi bai. hartzun irrateko... A rekal, tranquil. <laughs> Mastika hori dengo, Bantza! Txaski parte. Ez es norki, ez da? Ez norki! Ez norki! Ez norki! Oh, oh, eh. Eh, Perdón, eh... Aztela, horretan... Moten da horki de pito, baina gero da... Gizu Bueno, ez norki, bai. Ez eh, zule honek, ez norki izan benido lue berantzako, eta bera, ba, iburgez madarikatua barik, e, izurde madarikatua. atua. Beste, bai, bai, bai, bai, bai, I malarikatua Ez duzu inoiz Ba, hoxe, eh, entzule honi lo eta bueno, izurde madrikatua beste aben. Hau dana, entzule, gure oso egeiz hau indagau, egu eh, baino egeiz hau, eh, bai. nik horrela beste nuen traola erabiliz, eh, adibidez, ah, Twitterren ah, o Instagramen edo, egitxo aldo zuez, dauz horako, ba, hainbat personak eh, biaritxakuek. Eh, urren gora salto inez, eh, itoitze badeko abesti bat mitiku, eh, laute jatu dekona izina, Eta hau ja, hau ja hemen dekot, argazki baten dekot, e, Iratxe Perezek, a ber, Iratxe Fernandez, Iratxe? Ah, ez Bueno, e, Iratxe Perezek, <laughs> Iratxe Perez Barandaiak. E, Barandia! Barandaia, Barandaia. Barandaiak. <laughs> Espero dugu eh, baina bueno. Barandilla. <laughs> eh, ba, iratxek, itoitzen laute jatu abesti jen, ba, tarte baten esaten daue goxo-goxo kanta egin nazu, ba, abestea benberak, goxo-goxo kanta egin nazu, eta gero, eh, behin... <laughs> Ah, ben... berdin loka! <laughs> gero amai berak abestea ben, berak abestea ben, behin hito den Mariasun, así que Mariasun berak hile jaben, así que beste barik eh, entzun da egun, eh, tarte txau. ator. Goxo, goxo. Goxo kanta edazu Benito den mariazun Benito den mariazun abeste, a ver? Ben, ah, bueno. eh, Zeran? Benito, benito den, den mariazun Mariazun hile jaben entzulo, ne? Benito den mariazun Ah, benito den, da benito ren, es? Bai <laughs> Reca, lo rena de tarte a ah, guay. Vale, vale. ¡Eguno! Vale, esto es uesan. Se la han sanado. ¡Eguno! O sea, ni grato Ni grato unas, pensé pensetan. Jo, ba, nik agazten da Benitoren Maria Sol, nigu da holan bez. ez dozun ez esan, zein originala. que da Benitoren Maria Sol. Maria Sol. Maria Sol. Bai, Maria Sol dao. Nik ez dagoakien oin ikusiak. <laughs> <laughs> Marisol, ez? Amaza <laughs> entera una. La vida es una tombola, tom, tombola. Bauri, Maria Sofia, oh, en, eh, eh Pérez Barandaia, me sé, sí, Maria <laughs> Eh, bueno, gure solo también le tarte honegas aurrera juteko. Eh, urrengoko abestia de cargo, ¿eh? Hoy irratiko entzule bielkekue. Eh, en tol Sarmiento taldi da. Eh, seña raza eh, videoclipekue. Eta bueno, e, tar, talde honek e, eh, abestea ben e, eh, morfinasko goxokiak, tarte baten. Eta bueno, entzule honek beti abestea ben antza dutxan e, goxokiak. E, <laughs> antza, bai, bai, odo, goxokiak guztiak, ose, entzule honeri. Antza, bai, gomilona de morzilla. De morzilla, así que beste barik de morzilla. <laughs> Entzun da egon. Egiten aske sentitu nahi Mordiazko goxoke Esaten dau, esaten dau mordiazko goxoke Eta duzu Ia, barri argitxeko, eh? Badoi, eh? Esan egin eh. Morcillas Morcilla, morcilla. Claramente morcilla. Arri eta garbi. Morcilla asko goxokiak. Odolos de perilla. <laughs> Nik uste targi. Asko goxokiak. Ba, el Osa, gaina ikustu tipue, imaginetan, morcilla asko Tan rollo. ¡Buah, morcilla asko goxokiak. Ojalá, ¿no? Como... Rekal, igual tú sabes pensé pentsetan horretan, eh? es que, es que nik uste hot, a un personie, etxien bebai, ba, rekal, moduen, eh? la... eh... Eh, goza buru bat azizu. Pozo asko goxokia. morzilla asko goxokia. Bueno, honei ya, pasau gara ya oi hartzun eh, inotxego kopia purtsu baina bueno. Homenaje, homenaje. Homenaje, homenaje inotxego. Eta pasako. bizume gero, eh? Espama gurbat. bat. Hori da. Eta hon ja ekarri dugu, benetan laixia irratiko ikerketa taldeak ekarri dau. Sare sozietan ikerketien jau. Eh, nik hau abesten nuen eh, tragola erabiliz. Eta bueno, urrengo abesti je, Ane Fernandez erabiltzaile, Twitterreko erabiltzaileek eh, ipina ben. Berak, eh, sea maizen abestizen negua joan da eta tartien. bantza, ba, atal bat txartu abestea bela, Ba, da niko barregarri da. Se, bueno, ez bien. lehenengo en su nengo, en tartia, a eta uno gero a claro cuzin. Va aquí en confundido eh, Anne Fernández. Garrasirik, Garrasirik, Garrasirik, Garrasirik, Ba, anek, abeste haben, eh, galara semena. no! <laughs> Bai, bai, bai. Ala, ala, ala. Ipiñe barrio kanti, emese Ipiñe barrio, eh. Txan, txan, atxe, atxe, agotako, atxe. Gara, gara eh, Berriro, berriro. Arriro, atxe, atxe, atxe, atxe, ga? galazotako Ostras, ostras, eh. da, la, la jotzean, sea, badeko, eh? Sane bai. den eh, hipotesiak, eh? Galarazitako semena Faltan, faltan, egon, <laughs> Eh, ba bueno, ba <laughs> aupa. ba bueno. Aupa. Aupa Ane Fernández, eta <laughs> ba, aupa Galaristako hemen gustiek, ez? Aupa hier. Ba, bai. Eh, isu den probora de eh, YouTube <laughs> Galarazita dago. Ba, bueno, aupa. Galarazita, es que estás hartzen. Galazo, galazo, galazo. Bai, galazo da del gatute, ez? Bizkaieraz da galazo, galazo egin. Eta galarazi zer da ba? Ba, galazo egin. Galazo egin da prohibido, ez? Eh, galazotako. Oh. Adibidez, mungi inguruen eta hortik, bai da, galazo... Bai. <laughs> bueno. <laughs> eta, aurrera puteko. Sonia González, abildua sonet ez da gizia gehiago, ze deko demen kapturie. Eh, sonete kanta berezi batekar esku, gure laizia erratioenetara eh, gure laizia erratiko ikerketa taldeak, harakatu dau, gure sorotan, saretan bele tartera. Eta, <laughs> Eh, eh, eh... Bera, ben, sima, zi, piñeko Nik. txuet. Ah. Ala marea. Ala marea. A la marea, mi señor. A la marea. A marea, la marea. La marea, la marea. La marea olatuek. La marea, la marea. La marea, la marea, la marea. La marea, la marea. Bueno, Juan vio el número de los redimidos. Eh, <laughs> la, la marea, la marea. a la, marea, mi señor. Va, echasora. Jango eh, y cue, echasora. Bótateco. Eh, urrengora juteko, hau da temazo bat, bai, klasiko bat, eh, txosnaguneko mitiko bat, ojo, ba, barrikada, ojo. Oh. Barrikada no hay tregua. Ah, es que van aquí lleno de mitiko bat dala, dano konfundido garela oh, nasionaz de txosnetan. Estribilloen, ez da? Guzue, Pero alguien... De... Eh, txan, txan, txan, entzungo dugu lehenengo, satitxo bat. <laughs> bueno, bai. ez, ez, ez, hori be da mitiko bat, baina hori da gure tainiku, ez? Baina ah, gure ah, barik hauztu dakue, bueno, ipiniku abestiz jale eta jasmatzen dozuen, e, eh, gure erabiltzaiek ezin ja, eh, Iratxe... Ez Leira Alberdi, ah, arriola dau. Leire Alberdi nun erratu dan, Eh? Duchado. Duchado. No, Jerónimo, Jerónimo. Jerónimo. Jerónimo. Hau <laughs> parreka! Jerónimo luchador, bai. Leire Alberdi Arriola gantza bera ez da, eh, ba, nire lagun batek... Nire lagun baten eh. <laughs> lagun batek! Hau da, Nire herriko batek! Aipatu bitxu, ba hori, e, eh, bera dago, ba hori. Nik ere lagun baten aipatu behar dut. Nire puebloan. traula, ah, ejem, Jerónimo luchador, nunca tendrán. Eta nik horrela beste nuen traulagaz. Baina, nunca me dutxare, bai, oier, guztu. Bai, <laughs> dutxador. Dutxador, dutxador. Dutxador. Dutxador. <laughs> Anónimo dutxado, bien oliente. eh... Un paso al frente. Ia, nungo izan. ah, bai. Galdu zela, galdu zela. Bai, bai, bai, bai. Hau da, hau da, oso, hau lehen ibili naz eh, mikrofono atzetik. Bera, bera, bakarrik. Eh? Hau da, bera Osa, hau da, zu bakarrik onzena. Bai, bai, bai. Ba, hori bota hor duko, hemen, eh, entzule bat egin dozku berba, eta... Lehen esan duzune hori, iburgez madarikatua. Hamburger.

soy. Sentzu eko bai, eh. Hostia, ni gustu taña te hola nasco. I purbelts, malarikatua. Le baño beto. Gaur igual i purbelts. Es. Ba, Hoy la torna, la torna. Josu Arbillo. Gaur egun ez da bi purbelts, gantsa. Bromia. Pelego azte nintian, parrekan. Hau parrekan. Zua, ongo azte nintian, pizkati purbeltzi bilizara ez da. <laughs> Ah, eh. <laughs> Ba, gitxi, gitxi. Baina gaur ez. Aztelena bai. Aztelena superrentza. Baina, ba, gero ya, ondo. Igual Jerónimo duchador. <laughs> Bai, kosta bai. Bueno, ba, gure, sareta meletarte gaza aurrera juteko. Bai, bai, da, karboi, bai, hau abesti bat mit, Euskal Herriko abesti mitikoa da. Momentu eh, izan. Egon gala topetan abesti xe, baina geixinak izinei neko gelduek, eta, bueno, karri dugu atortxurrokeko bertxinio hau. Eh, eh, bueno, jakingo zua bestia zeina, baina itxiko zuen esku, asmatzi, eh, bai, bain... Raka, zea hostia. Vale, un poco, un poco atención, eh. itxiko zuen esku, asmatzi eh, zeina, nun erratu dan, edo zelan erratu dan, eh, personau. Eh, personau da, arek baleki, eh, Twitterren, así bueno. Ala malekian. Ala malekian. Ala malekian. Ala malekian. Ala malekian. Entzun da egon. Si, bemola, ez da bondo, Ala malekian. Boa, kasta... fijo dala, kastainak erre artian, baina ez dakit zer. Erregeo, ostia, erregeo. Da brutala. Kastainak erre artean. Erre artian. Arek baleki erabiltzaiek, eh, pina utraula correla <laughs> horrela abesten nuen. Eta, berantzako, eh, ba... kastainak <laughs> eh, erre artian Es, da. Ez, ba, zuzo izenien, eh, adibiz, argitxo tortzen nien eskolara, ke pasa bai? Castaña, erre partian. Kastainak <laughs> erre partian. Chiple, chiple chaplabun, chiple chaplabun, castaña cere, partía, castaña cere, ah. chiple chaplabun. A ver, he hecho una buena. Buena hostia. Claro, es que en eco que estos cosas al dulen chapliguegas, castaña y es la cheti que chera. Pilla castañas, pum, chapligazo. Castaña cere, partía. Castaña clotute, chapligue. Pillas. A ver. Tu corta este micro. <laughs> Hostia, barrio bota guiñetan. En egun, barrio, castaña se repartía. Reca el malikian, tú. Castaña se repartía. Castaña se repartía. Chipe, chabla, bú. Tau, se tío. Las ah, Castañas de Martín, castañas. tenemos un castaña, como hostias, es como castañas en el Martín. Venga, vamos. Me voy a poner fino. es más malo, que no. Ah, que ha sido malo, eso, <laughs> Ba, bueno, ba... <laughs> Eh. ba, arek balekik que kastaina se repartia na bestia ben, eh, gastaina que eh, eh, eh realtia. tirantes. <laughs> en el bar. Castañas <laughs> en el bar. Kastañas en el bar. Eta argitxo atzutik. bere, bere, dale. Bere, zerakin. Bai, jerta esporteko. Eh. Bai, bai. Jeta esport. Jeta esport, askato. Bueno, bueno vale, vale. de denona da. Buah. Ba, hoiz aurrera, gure saletan bere tartigaz. eh, hau, eh, bueno, eh, hori pinotena izin da bat, ba, tarti negoteko lako puntazo bat. Eh, bueno, hona, eh. se repartia izin da brutala. Oina bat, eh, berantza goiz, baina, bueno. Itzela, itzela, eh, arrekale paño joko gehiago emon dau. Gotson, Gotson Elisburuk. eh, Twitterreko erabiltzei edan gotzon elizburuk, eh, kortatun eh, sarri-sarri abesti llegaz. Ba, bueno, txikitzen antza abestea ben, eh, ba, bueno, Entzun da egun lehenengo, eta gero aipat lar, lar harin pinot, Sarri, sarri, sarri, sarri, Zuzu entzun horre... Txanka kalera! Sarri, sarri, sarri. Kaka kalera! Es, baina kalera, Txanka, txanka, da beste preso bat. Txanka kalera! A ver, barri Sarri, sarri, Oingo, oingo. Sarri, sarri, sarri. Kaka kalera. Ez oingo, oingo. Hori, azken, azken, azken, azken. Bat eta bi. Bat eta bi. Ba, ba. Bat bi. Ez que nire txako lehen zan bat bi, eh. Bafletatik. Esta hora nada. Es bafletatik. Bafletatik. Bafletatik. Bagotzon eliguru. Ba, bafletatik. Batek daki. Bagotzon eliguru. Bagotzon eliguru. Who Auskalo. San, berantzako san, eh. Aia, cuidaos. Kanti san galdera, moden. Sarri, sarri. ¡Bate de aquí! es, es- a ver, se- es que se va el combate de aquí. A ver, Edo, Edo, A ver. vete de aquí. Vete de aquí, hostia. ¿No? sale- eh. Bueno, Vete Sal de del aquí. talego ya. Sal del talego. Ba, hori aurreko José Luis Fernández, eh, que <laughs> Guardia Civil, eh, vete de aquí. Ah. <laughs> que no, es broma. Utzi bakea. <laughs> eh, bueno, ya... Azkene, que ayudar. Ja, bueltako gara, ya. Hau ezin maz, eh, bueno. <laughs> Eh, Aztuntxo bihurtzen. Eh, eh, eh, eh, eh, bueno, amaitzen juteko, erzainaken eh, etxo abesti zen eh, irantzuk, eh, fufu perez, eh, abildua fufu perez era Eh, etxo, gehiagitxo itentok dut, barik, ba, erre etxo, que te he dicho, que no. <laughs> Eh, erre etxo, que te he dicho, que no. que te he dicho, que no. 再见。 Eh, bastante, bastante. La gente ah, rebuscadillo, eh. Gente que inventa. Te he dicho que... Bai, apurad. Bai, con un toque así de, fito. Que te he dicho que... Bai. <laughs> Edo porro asco edo esto sinesten. eh, nik uste eta ba besta bela, ba, segi, okingo ben lagun barreka le moduko ba, pura fumetille eta horanda, er, eh. erretxo, que te he dicho que no, que otro no, que no te hagas otro. Aquí, tú. Con la reka el tricky funky, tío. Tricky funky, han gatxa la porta. <laughs> Verde dan blue. buruz. Bueno, tan beleko ni horrela beste nuen traolako jarraipen honegaz, azkenengo kantie, gero nire proposan batekarrikot, Eta, osa, hori baina hori hau, zuena, galdu bat zuet, hori da. Galdetuko zu? Pillo! Bai, bai galdetuko. Bai. Ekarriko dugu, saritan topo dugun azkenengue, gero deko zuen olako txartu abesturiko abestileke eh, eskatuko zuedaz. Venga. Eta, bueno, eh, bau da, Iratxe Pérez Barandaia, <laughs> barriro Barandaia. Barandaia. <laughs> eh, Bau, parrikadako beste klasiko bategas dator. Eh, balas blancas, ¿sabes? Llegas. Balas blancas. Hola, anda. Balas blancas. Balas blancas. Hola, Tagero. Palas. Ovejas negras. Singular, singular. Bai. Balas blancas, palas ovejas negras, ¿es? Aitzen da probate, ¿es? Hori itz, bai. ¿eh? Ba, bueno, berantzako zan, ba, palas blancas, palas blancas, ovejas negras. Eta, si más, palas, palas. Palas Palas blancas. Palas blancas. Para la Este dago zentzun nascori, baina bueno. Bueno, hay eh, cosas en Pa, palas, <laughs> palas blancas. Pala? palas <laughs> blancas. es que... Pala. O sea, pala, pala, pala. Pala de tarjetazo. Palauer. Pala. Palas blancas. Palas blancas. Edo para las blancas, me vaya al Para las blancas, para las blancas. Eh? Pa. Palas. No pala. O sea, pala, o berdine da, baina itxe banatzen badozu bi sentzu desberdinekos. bai. Nik uste dut batzuk bai sinesten doaz, bai uste dut eh, gure bariko lan abesten zabiela, baina beste batzuk gure Ora, barandilla hau adibidez gure esen da suma hau traola. Bai, eta, eta, eta epiñago edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, Deko pizkat… edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo zer, edo Bueno, seguido de gol. eh, <laughs> Hostias, eh... Bueno, ya, cortar el raio, ya. Eh, a ver, eta on ja amaitzeko, gure sorotan beletarte letarte honegaz, eh, esan duen, moduen gaurko nebile gara harakatzen, eh, sare sozialetan eta, ba, zer mobi dudan. Eta, bueno, topo dugu ordiziko irratiko kidieriesku, esku, ba, bueno, nik horrela beste nuen traola. Oi hartzun, ez da? Oi hartzun, oi irratiko <laughs> kidieriesker esker. Muy bien, eh. Nik horrela beste nuen traola, ikarri dugu zaurek hauren eh, blogien ipintzeko <laughs> proposamen batzuk. Sare sozialetan topo dugu zen beste proposamen batzuk. Nik nire badarkat, baina bueno, lehen gogurot esati, eh? Zuek eh, ia badeko zuen olako abestiren bat Beti dutxan edo kotxin edo, txarta abestu izin dozuena eta berandu kontu dut usariena Azteko... Nik pilo bat baina nasa korretan Nik niri ez, baina dekot o eh, lagun bat Kanteta bena, o lotxo kanteta ben abesti bat zela milimon limon, mi limonero Entero me gusta más Bueno, ba eh, yes. Bizitza hori entzun ostien De repente pare bat urte esaten dozku... Cambio de fruta. Honek, honek personak, Billy, Billy Mon. oh. <laughs> Billy Mon, Billy Monero. Entero me gusta más. Ba, ba, hori hori la vale. Alda izen abeslari bat, es Billy Mon, eh Billy Mon. Billy Mon. Bueno, ahí. ¿eh? Billy Mon. Billy Mon. Billy Mon. el más putero. <laughs> Gente, Es ¿Eh? raro. <laughs> Da bestio badeko zure... O Billy Monk como personaje, me llamo Billy Monk. Billy el más Yeah. Porque sí. Bestio badeko... Las aventuras de Badeko tokin jau la besti bat, charto abesten dauna gaztetan edo. Bai. Bota. Higues, higues entrenamientzen zelan zankanti, eh. Sein. A ver. Atletiko imue. Imnue. Inue. Inue. Inue. Ere xerkia. En vez de En eta emaldatu Kantauarik, arit zaraen enborrak. Kantauaren, artizarraren enborrak. Artizarraren <laughs> enborrak. Baina, baina, no, ze momentu tan esaten da hori. Atleti, atleti. Baina hori da, emo. Nogoaren indarra, artizarraren enborrak. Hora gantzana <laughs> benik. Kantaik ez entera benitzen. Ona, ona. Joder, eh. eta, eta segaiteak izuzati hori. Zekatlako, amen. Ba, Zekatlako. No, no cabe estando a, a Inmenuen in parte <laughs> hori Inmenu la vida Inmenu Me hombre Eso Ya está Ya gente que saque euskeras eh Eso le dice ah. Bueno, mañana realmente <laughs> Nik eh, ez dakit proposan gehiago badeko zu esan, ez teko zu gehiago? Nik ez. Vale. Nik bi ekarri duaz, eh, lehenengo kuen oien musikik bintzen, baina bueno, aipatzeko, ze oin eh, sobre la marcha akordaunaz, nik zikatrizien botez de humoa bestizien, eh, solas ocho haike follar, abeste naben, 8 hay que follon, barik. <laughs> Aitor, a ver, super Son las 8, eh, me toca. Hore, gustavia, eh. que no, no, no, no, no, no, hau hau nada, eh? O sea, hau Billy Monge. Qué pagao. Eta eta azkenengo proposamena, eh bueno, a ver arrapetando zuen gero eh, aitortuko tamaidan. Eh ni nego concede bat kotxien, eh gatibuna soramena cedie. Eta zedi hau en rayaute justo momentu clave baten. Eta bueno, eh, ya, está, claro, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ba, aipatuko txuet. Venga, ba. Eh, esan tazuke artean, abesten dabele usteo, taimarrek, gatibuko aimarrek gitarristiek, ba, nire justu esan enraia dute, tazuke artean, tazuke artean, tazuke artean, tazuke artean, tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean. Tazuke artean asoramena haze die Eta beti, ba, azukre artean Eta azukre artean gatu zan Ezan, eguela raiaute Raiaute hauen justo se... Raiaute Segundo erdi bat Raiaute Raiaute Hauen raiaute antza Se Oñentera una sandan kantia Se ba Ta zuke hart, zuzelan lan kantan zinun. Oztaki baina lan ez? Na na na na na na na na na <laughs> Bueno, ba hoxe, ba nik kotxien, euen raia dute justo, ze oin konturatu naz, ze oin egona zentzuten abesti jai, milek oin irrati zen zuen txako entzulion txako, eta antza azta zaten azuke artean, zaten dago, ta azuke artean, ozaten dago argi eta garbi, baina nire kotxien euen raia dute, eta nik entzuten ba, azuke ba, ba, artean. Ba, nik abesten eban. Zara, kreatean, eh? Esaten da, apur bat, erraro, eh? Así que, bueno. Afganzau. Niri besta dut gorri dut, eh? Ba, Bota. Baina ena eskapaz esateko zer esaten dut benetan, ze... Ez da du lortzen. Baina... Nevadako kantzino baten... Bai. Ganera asuntu da asko kesan da bila, ez tala nima garrik. Da, nebadai kantan... lentejaskon. jaskon... Lente jaskon, hori Bai, beko. Lente jaskon. Bai, lente jaskon. Lente jaskon, puntos suspensivos. nebadai. Nebadai. Zeran, jazten da, nebadie. Nebadie, bai. Nebadie. Hor gantan, lente nananana, na na pene ben. <laughs> Bai. Nebadie, eh? A ver, oñi piñeku, se maga remiñe segundu en esta quillo, está, Ander? Ba, karo, buruzakit, sakit, karo, normal la ah. modo, eh? Lente jasko. Es. Aurre nau? Aurre, gustot. Estrebillo, enda, Ander? Es, es, es. Estrofa. Estrofa. Estrofa. lentejas con... Así que anda, eh. Nico, así que era. Le di piño, eh. Hatxe eh. da bai. Hama irugarren segundu, eh. Txigo Ander. Esta barra petan. Ontxe, eh, guztu dut txan. Ia. Eh, eh soñi <laughs> Lente jasko, entzule, harrapo izue. Eh? Bize mitjarrien entzun, neba da. Estribillun ez da. Eh, itxi, itxi, tantzun egun. Bueno, bantzun egun, lente jasko. Hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, hor, A ver, nik horrela abeste nuen, ander duña oitia, lente jasko. Lente jasko. Iritea asko! Latza. Itxia, ia, aburabetxu hau, aburabetxu hau. A ver, ahorriak, kontestu e bidau, kontestu e bidau. A con qué? Con en chorizo siempre. <laughs> En chule, gure tartie, nik horrela beste nuen, txarta bezutako abestiek, Ander hartzko proposamena. Hashtag berri bai, bat, traola berri bat. Nebadan, nebadi abestizen, lentejaskon, zuentzako. Nebadan. Tu break. My bones. <laughs> Le lentejas con tu bacon. <laughs> Bueno, ba niko luzitu jaku gure saretan beletarte hau. Baina, portxo. Eh, bai, bere zuku emonda, bai. Bai, nik uste niko interesgarri zendala, ba, gente que eh, canta zela interpretatu zenetan. esatea. E, bueno, espero dugu entzule ba gustatu izena, da eskerrik asko horregotiarren. Eta etxiko zaitu egu, nik txarta interpretako abesti honegaz, e, gatibun e, mila doinua airien abesti llegaz. Da, bueno, e, eskerrik asko horregotiarren, beste behin. Eta gaztan ados. Eskerrik asko, Bai, bai no, eskerrik asko. Oiartxu irratiari, eskerrik asko. Oiartxu bai, bai, irratiari, eskerrik asko. Eta Twitterreri ba. Ordizi, eh, oi bizeri. Ordizi, ordizi ko jartzun, eh, ra, ah, vale, barkatu, ah, barkatu. Eskerrik asko dan hori. Sinatu parla. Upa. egin Eh. Eta bat batean Dana gelditzen da Dana gixiltzen da Danire aurrera Itzalen artetik Agertzen zara sekretuek maitalea gabie. Ederra izin da, saretan bele, neko tarte berezik egerri eskuna imarrek, betiko moduen bere, bere puntazu hemen soltan eh? Leixi hartzen maga bai, honetan. Bai, gaur eh, plagio apurtxo bat dinu, baina bueno, eh, parkatuko eskue ordiziko irungo lagun horrek. Plagio bada berzino obi hau baten izena, <laughs> así que ez da, ez da inungo penari, eta bopa, jartzen eh, irratia, haupa gu, haupa leixi erratia, eta aurrera jarretxubiko gu, eta espaldi baten gure artera etorri tarte bategaz. Hainbeste jente hemen egonda, biurra purbaten moten doste, zezere esan asko emongo dau. Baina tarte honen izena zintzo gara mintzo da Eta ni honaz tarte honen gidari Adios Eta zintzo gara mintzo Esan du, zintzo gara mintzo zer da, ez? Eh? Ba... Izena, pera deno, zintzo gara mintzo ba, baina oso zintzo Osa, nik gai bat botakot, galdera bat botakot Eta astiro, astiro, espero zuen erantzuek Laburri zeties, e, eh, jente asko gauz Eta bestela gabeko maiz llegarte menengo gara. Erantzunek hitz bat, eh? Bi, no, vale. Ez, ez, sakondu bidea, eh? Pizkaz, sakondu bidea, Baina labur. Baina labur. Eta zurentu da, bak, gaur egun bolo-bolo gai bat de, dekogul, eh? Uste, eh, hainbeste denpora eta gero egoera berezi bat bizinen gabizela azkenengo urtietan, azkenengo hilabetietan, eta pizkat gogaituta guzela da, nope? Bai, ezta? Eta zeren gain uste zu dela? Kobi, kurro, ba. Cada dia yo te quiero más. Kobi, kobi, kobi, kobi, bai, Pitzer, moderna. Eta, eta berez, Berez, eh, gure gaino nik behintzat gure bideratu hau ikie labik eh, erabaki duzen e, Labik Ze ustot gaur bat zartu diela eta gaur erabaki barri batzuk hartu da bizla labikuek Ez dakit ze nun geratu dan, e, ez dakit informazin horik Bardin eta hoteletan eta holan e, pasaporti Eta zintxo gara, mintxo gara zi baina hau introtxo bat bekarri dugu prestatu <laughs> Asi que beste barek, izindu zei jesia apurtxo baten da entzun Me, Mese deskomportau Hola, Técnico, no ni que Los golpes y Es Alberto. Yo quiero sueños se me rompan de pedazos. Tengan miedo, mejor no me da apoyo a Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves controlamos tu seguridad. las picas, y te enterarás. Enterrador con si las picas, te enterarás de las ventajas de un control de salida. Ay, ya con el asunto del papeo. Ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. espero Nick nire tarte honetan intro introrik, netan. Eh. Es ni pez. Bo, nik bai, bai, Nick bai, nik esaterako. Nik esaterako, eh? Ez, espero echeita espero, o sea, osea, aizpuruk letria Letri. Hau, eh, nire aita txefiren eh, txien eh, ezinbesteko kaset bat bai, eh? Joder. Jo, La Polla Records, La eh, Records. Evaristo Paramos en... audar Hau da Albert Pla, ez da? Ba, La polla, deko con bersio, eh? Eta, eh, eta bueno, eh, eh, <laughs> baldin eta espadak izue zintzo gara mintzen gauz, nire eta eta hemen nien azgitari orduen, ja, bale, hemen filosofatzen aritxe horregaz, eta, ba, kizue, esango du hemen gure eritzi hemen dugu, esan dugu, pista bat eman dugu, ez, COVID. COVID. COVID. Dala, horretaz, berbain dugu, eta, gainera, Gustoko momentu hau eukitxe meses fondoko txarek ez jorik endu. Eskerrik asko tekniko. Mesedes. Eskerrik asko. caso asko kasu ikerren. Bai, hor egon da. Eta oso agradable izan Pekator. Eta lehenengo galderie inorduko.

O sea, fondorako, fondorako, eske, ja surten ebet, eske, eske, boikotek zabizien, erosetan zabizien, ¿eh? edo lanpartut de hausien danok. Baina asuntu eh, da, asuntu dana, eta nik aldera bat engot, eta gurot aimarrasti ez, eh, ezuek, ez dakit, bilur motu ez tezu? Zazpitik, iru arioak, gara. Badak izu gaur egon, ba, bueno, ez, eh, Macron, Macron edo, ez, Macron ez, Omicron. <laughs> Hainbeste bierrez Macron. Bromi jeren, bromi jeren, hainbeste bierrez Macron, Macron eta Omicron, eta, bueno, bardin da, ez, azken dengo zepa barri hau eta pasau dala, eta ez dakit. Zepa? Ez lek geiengo eh, gehiengo nagusi batek errapo dagoela txarrikeria hori. Baina entzun danok, zezuepe erantzun emomiko zue, oin irugarren e, eh, ziztada, e, eh, irugarren bakuna dau. Batzuk egon godi, bape hartu ez da bienak, beste batzuk bi hartu egizenak, beste batzuk iru hartu egienak. Baina irugarren bakuna hori dinue edo, e, irugarren... dosia, dosia. Dosia, dosia hori. Ez tala beharrezko dinue. Eimar, zuk zelan ikusten duzu irugarren dosi hori? Ni nik ikusten es beti daula, es etorkizunien beste oso es. Está Konfita... Ua, chaval, ¡Qué respuesta de puto político, <laughs> loco. Ez, Momento, momento momentu pensado la dala Imar Urkullu. Ya te digo. Bustia, bustia, purba, te Tipo Matrix, en plan atzera, es, esquivando balas. Mm. Confinamiento eh? Confinamiento hasi de Confinamiento hasi zanien, eh... Ba, esan sabien, izemos ala amaboste, gero hile, bete, gero hiru Gero, eh, ez dakit jaer, gero, ah, bakun ipin bai edo bai, gero bigarrena, oin irugarrena, gero, ah, ez dakit, ez dakit, dago balitzu dauen edo ez. Bani guztien gola, ez da izango gola espizkate. Venga, ba, oin zu, nahi. Parkatu, gidari nazi, Bat... bale? Ose, que berbaik nazi horreko mesez txandezkatu. Bani guztien Bai, bai. Eh, Bakotxak endizila, bera gure da Baina, niri, txertatu ez dienak, iruditzen jatez oso egoistak. Eta emogotaz nire arrazoiek. Ostra. Eh, parkatu, parkatu, ba, minitxan galera irugarrena, ez oin arte txerratu eh? baina, bueno, ja kasi zaren amaitu. Ba, eh, Nik uste dut, zientzia lari itxek esaten bada irugarna bier dugule, bai. hartu biko onkela, danok. Nik uste dut, bakoitzak dizela gure insisto, bai? Nik enaz inor e, behartzien Negatiboa. aldekue. Baina, nik uste dut, danok hartu biko onkela segaitik, eta segaitik uste dut, hartzen ez da binak egoista batzu diela. Ba, adibidez, gure sistema sanitarizue bueno, e, ingre, ingresaute dauzen pertsona horren gutxi horara bi eren zelako txartatu gabeko pertsona horietatik, bai? Kontutan hartu biogu, txertatute ez dauzen horrek diesela gizarte guztizen euneko amarra. Hau da... Labi indatuen arabera, ala zure datuen arabera? Bueno... Zandak izu arabera. Publikatzen diezen datuen arabera eta ez tekun beste datu ikosak bai? Eh, hau da, gizartien euneko amarra horretatik datoz ospitalarizatuen euneko bi erenak. Erantzun laburrak. Bai, horrek zer esan gure dau? Ba, nire ustez, e, gaur egun e, sistema sanitarizue ez dakit kolapsatzen, baina bai tensionatzen da bizen e, tensionatzen da bizen horietako bat dala, ba, bakuno gabe dauzen pertsona horrek, ze askotan bai, eta, eta esango goza bat, pizkat, e, igual, izen aldana... E, bota, bota. Polemikoa. bai askotan e, hitz egiten dugu kolektibotasunaren alde eta ez, eske individualismoak ez di honak eta kolektibotasunaren alde. Jode, ba, e, txertatzi baino e, gauzak, oza, kolektibotasunari e, honeiki baino, oza, ez dakit, etxate iruditzen e, e, gauza berik. Uste lar sakontzen hasi zela eta eh, galtzen zela, eh? Ni gauz itxan, itxan ez, asko ah. gauz, danok ez batzen hasi nuen. Shut the fuck up. Bai. Beste guztiak errespetagarri txekiru itxat ezen moduen, nire berrespetagarri txekiru itxat Bai, bai oso. Dane nadi errespetagarri. Bai, baina asarratu barik dana, eh? Oiz, bai, nire asarratuko inoaz. Asarratu! Gai honega zena asarratuko inoaz baina nik uste dut, nire iritsi da, bai. bakunetan ez dienak eh, estabilako gure zuhurpuntan entzakilako ipintzen, bai. iesela egoista bat. Vale, baina nire galdera irentzuteko, irugarren dosis bai ala Bai. E, ai, oh. Iruarrena, eh? <laughs> Iruarrena, a ver. <laughs> Uh, harta zurkuita. Eh, bai e eh, o. Pues es, bai e o es. Si, o sea, benetan. Va, peste gona genis la <laughs> bola. Honetas, honetas haitzen da bienak, esaten badabe. Benetan, eraginkorra dara eta bier dogule. Emak esan dago eh. bai ez. Como que emak esan da. Emak ez eta Susi Baiets, orduen Susi, nola Susi? Susi? Susi Gallery. nor da? Emba da Europako medik medika. Bueno, va está aquí, hasta aquí. Bueno, bueno, au Y que no eta venga, Asier, dosi hau, bai? Hirugarren dosi hau, ez? Nik eh pasago dela gitxi eh Omicron. Ah, bai. bai. Oh, onda la oso Macron, Macron. Ni gehi guztia dut, Macron. Macron bai. eta mm, ni pororan txertatuko. Ez dakit, zetako. Eh, baina, esan dozti esetz. te eh, txeitak asko arrozaitu dauela, zuk pizka gitxia, baina arrozaitu, mesedes erantzune, mesedez. Bueno, gure bozu bai, sea, gure bozu txertatu, sea, hasta Ni iritsi barein jokuenaz, gure bozu bai eta esposu gure ez, baina iritsi utxate, ez esenak txertatzen, nire guzpuntutik pizkate goiztak diela. Hor, oza, Bueno, ba, aldia izen... Gure da buena, baina... Vale, aldia izen, aldia izen egoista, eta ni txertatzeko aldekuenaz, baina eh, estaba tabena gure arrasoi garbi bateaik, Uztakit, ba, bueno, horretan adoz gaus orduen, ez Bai. Zotan, barkatu. Ni bebe bai esan dut, ez da buena gure, ez, inork ez behartu. Hori ba. Hori ba. Bueno, ba, ordenan adot gauz. Baina ez esarratu negaz. Vale, vale. Ez esarratu. Ez da esarratu. Venga, venga. Ah, venga, unai. Ez, ez da kinor. <laughs> bueno, bueno, ya pista da remontuz. Aspalde burizino de torren sin mintxora, bakunik ez dozte ardure, baina niri esarratzen dagoena da, zenbat txakur dauen durangon eta txakurren jabe. <laughs> eta txakurren bat alitze... <laughs> Eta txakurren bat alitze... Eta txakurren bat alitze... Bueno, txakurren bat alitze... Esta blekuriko mie futbolin olgetako eta daudana beterik. Hau ezin da izen. Txakurre gure da benak. guztiak, pozoi, tu. <laughs> txakurrek ez tekio kulperik. Ba, txakurre gure da benak edo zizila terreno bat, edo eruen dizila txakurre ba, urtiolako landara. Eh, ba, baina, ze egokitutako terrenuek txakurre solte eukitzeko. Pipikan, lardek ez erala. Baina, nik esaten nahi da, ze gaitik, durango erdizen, eukinje, <laughs> eh, amar minutu ibili eskero, eh, ba, praktikamente neberie, neberondo, Segatik bai. duran gordin, erdi bihar dozun landa bat txakurreko egiteko. Da, unai, ez, txakurreko biteko eta ba. kakaiteko. Da, zer egon biko zan, zein da zure proposamena, txakurre, tabernak ipintxe txakurre. Es claro, eh, es que nik burre... Txakurre tabernak ipintxe. Ni buru zeuki oiuek, eta ba, ni beste terreno bat, eh, duran gordizien eskurdizien, oiuek zotetako. Ba, sin maz, ja, amaitu. O, eh, beste punto bat, etxeitak esan dagoen aurrien. Venga. Eh, ba, ni, hori, ba, ni, boa, ni foi hori egiatuz guztetan, hasi da bakunetan, eta fuera. Beste duze bat, esan deu, eh, dala, eh, esan esan duzu, eh, estana bakunetan dala... Egoista, egoista, Egoista. Bai. eh, ni, baina ba, ba, bardin, bardin da berekoia, erosten da bena merke bat, jakin je eh, josi dala eurue eh, hiru iru ordutan pagadute, eta igual, igual dala egoista, erosten da bena, erosten bat, jakin je oiasko hori, dala, eh, jaiola baten, hortik urte Euskola, Eta ez, azka gabez. Azken finen, azken finen, onartu bida, dano garela egoistak, bakotxa alde edo arlo baten, deko zela bere prentsipi zuek, oinarritute, eta hortik aurrera ba, bueno, bakotxak egin dizela gure da buena. Nien oi bai. egin hori esaten bai, zerren bidauen. Gure da buena, ba, gure da dizela, eta ni eh, ez. ni ez, ni eh, bai. Hau ez da ez da bat, eh? Hau ez da ez da Nator zure iritzia zeuneko unien bat. Minun nahi. Ater, honek emoten daue. Hau, ez da, Hau, ez da, parlamentu, mesedez, eh? Hau, parrekal, bilurri motorezte mea rekal. A ver, irugarren dosia, bai, ala es… Ba. Eh? <laughs> ah, la lengua es es ez lengua, es bigarrena. Momentu vacuna en bat bakunan Su Zuak gura zauz? Eh? Bakuna dute, Ya, baina monduaz bi, eta bi monostien pasau diciendo COVID berriro, bi aldiz, lau ah, No puede ser. Orduen, irugarren dosia bai, a la es? Es. vale. Vale. Segaitik. Eh? Ah, bueno, dos y bueno, dos hartu sus le lengo bisek eta ya. Eta ya, ya, ya me planto, se pasa otra vez en este día. O sea, o sea, vi covid inmunizado 2028. Y ya no tiro porque no me toca. Me Ya no tiro porque no me toca. Sabes berrir hartzemo, ya ya ya sí que no, ya que no. Ostra, arrazoi sakona. Un arte. Vacuna, beitu vacunakin, nik uste dauela eta pirinko wow. nasburua conspiranoico, badauela tendentzia bat. Eh, interesetan jakun informazio Ez jakun eh, Inter wow, o sea, informatan... Wow. Zuan zan hori eh, Interesetan ez jakun informazioen gutxi este. Gutxi esteko joera bat. Orden, telebiztara altzen jaku, que siki la e hem la dicho no qué no seki. Pero la organización de no seki... qué John Bosé. O sea, o sea ikerketak. eta, eta iritsi pillo bat dauz, especialista en atletik. Baina guri eltzen jakuz errez, lau. Eta badauz pillo bat, ez dugu zuna entzutera izten, zeiago hau txik emoten, edo zensura egiten jake. Ados nao, baina, Beraz, datu edatu edatu edatu ez dana kontestau bier, joder, egon tranquilo. Onar garritze. Diskusio bat ez du sortu edo? Ez, ah, ez, ez. Hau ez da debate bat. Manitzako datu horrek bebai diapur bat politikoek, ze politikoek ez jake ardure. Jendi hiltze da, nala, ez. Jendi... Bueno, bueno, arrekal, nundik atara zuberi. Joder. Be, ba, laixe erratiko, bizaitez bizitartetik, ze osasun Bueno, osasun arazuek. Ah, ah, Jendi ez jako interesetan oro korrien, o sea. Bueno, laburpe bat. Ez. <laughs> Irugarren, dozia, ez. Ez, Eta, eta ez bozu bat bueno, emon, momentuz, itxaron. Oso, no? Ondo basa usio sesun atletik. Itxaron. Nos la jugáis. Siguel urte batzu barru, ez gauza mena. Irugarren bezuedeko unien orduen hartu. Hori da. Venga, oier, zure txanda. Irugarren dosia bai ala ez. Oier, bai, zu. Ba... Ba... Ez Ba, bueno. Ni bakunan oso aldekuenaz. Oso aldekuen. Oso aldekuenaz. Hmm. Baina iruaren nahi txaran got. Esto pasau kobi zeu niño? Bueno, edo bai. Toko madera? Está aquí Bueno, está aquí. Bueno, esto su eña, antigen. Está aquí O sea, dano pasau gusur al buen, eta zuk esto su pasau. O sea, está aquí. Cri, cri. Igual, bakit, aquí. Tengo el paciente cero. Baina, ni coñar arte esto pasau? Es. eta... Bueno, es gara mintxo da. Menedo ser resatik esta maldicho. Eh? Alden hau. Menedo hartuko. Ua... Nik eh, gauza dago. Itzaron goto. esan esan. Zer. Vale, ba. Isto estesu nike beretzi zimot ez da. Eta anderre eta zu. Irugarren dosian inguruen, eh, bai, zer. Mik, irugarren dosian inguruen. Dorgen, dorgen. Asuntu da. Bi hartu dous. Ba, Etorri da, esan da bena, zepa derri askena. Omicron sim, eh, eh, azkena. sigilosa. Oin, wow. da, Azkena ahi Sigilosa. Azkena. Ba, azkena harrapa bat dugu. Uztot, eh, erantzun nahiko, nahiko zabala eta nahiko, nahiko laburre eta nahiko onargarri dela. Ez abizi nire entzuten eta horrek garnegu motu. Uztet, zuetanak entzuzet joet. Ba, gabiz entzuten. Gabana bel entzuten, eh? Nire bai. Iugarrena, eta azkena ez hau zepa, ez, Omicron. Ez dakik gu, ez dakik eh? Nik esaten da moden Macron. Macron, Omicron. Ni pasetitoko jate. Ba, Tamales, eh. pasabot. Bai. Tondo ez da. Etxien, karselan, txakur bate moduen da ezer barik. Baina, ni dinuena da, hirugarrena <laughs> irugarrena sartu dizela, eurek, espertitik, se bak izu Rekale Rekalek esan da arire, zer interesetan jakin esatie, zer interesetan guk entzutie, guk jakitie, farmazetika ah, handidana beti da holan, beti da holan. Eta beti da. Orduen, sartu eskue lelengue, sartu bigarren eta zen eskue, ba, immunidadi holan lortuko da, ez dakiz bai, ikusten da ospitaletan eta lelenguek eta efektu indabiela, ze hartzen da zunien gaixu, eh, mingitxi hau ikindu eskuela, eta hori igerri da, bai, arrazoie. Baina, bakunote gozen gehienok, barrido hartu dugu. Barrido edo lehenengoz. Bai, baina zelan hartu dugu, ba, ondo. Gripe ba. Onda ardute, onda ardute. Barriño, nik, nik hartu bakuna bat. Eh. Nik hartu eh. bakuna bat, hartu bigarrena soluzinio salakuen, eta nik, bueno, lehengo ku hartu nahan, bigarrena bai. Baina, asko, asko, asko, sartu txarrik edize gorputzien, egunek txarto pasatu da bez, eta bi, eta ganera gero zetako, da, hartu oso, mek, entzuteko ba, koño. Entzuteko ba, da ze pasau da. Ez, txakurra moduen zazpiegun etxien. Parkatu? Nik enbiderreko egin duaz. Bai, bai, eta ni, berez, saldu da bien egi horretan, ni imunen Orduen segatik. Barren jozta? Enbidana en enbidana da, Indizio gitxio hartu, bakuna gitxio hartu, lelokreza gitxio bezan, ETB, Televisión Española, Telecinco, Katena Gusi guztiek horri, musinegin egin, laixi arriratia entzun. <laughs> Eta... Eta, Ander, osasune txorrada, barik hori da, Bisi Bizi zeitez ah, bizi. Bizi zeitez bizi, eh? Hori txorrada. Beretan, ja, guat juten, hau, eta asko hauke badakin nire kontra egon goiela, eta heiterrak zemazauzi, etorri gana eta arrasu Torri, torri! Baina... Eh, gure, <coughs> eh, laixi harreko Twitterra eslanda? Laixi hartzen. Abildua laixi hartzen. Hastak, zintzo gara mintzo COVID, guru Eta gure, gure bau bai, zeibos lau, zero iru, saspi behatzi behatzi laura. Ja, baina ni diskurtzue... Bizuma, gehi, ba, ba Ander, Ander, Ander, egin aldoztu barrio galderi, ezin zinda galderi asirakue eh. Iruaren dozia bai, edo ez? Iruaren dozia bai, edo ez? Ni alde nau. Baina alde, bak, izan alde nau, eh, ni. Mundua horretia salde. Alde mendik. Ez. Utsi bakea. Covidan alde, ze Covidak Izengo da oso, izengo Covita edo Covite. Covite, Covita. <laughs> O Kobita, Covita izengo da osasun bat, eh, pertsona eta egiten dauena. Beni oso alden hau eta sai gonzu zaitik. Se ni begonas bierrera juten, eh, denpora osuen. Eta bierrera juten ditzen bagotzien an zabaltzen dauen eh, Durangot eta ni izango izena placer bat, o sea, niri kobitak asko sorion duzte astelenak eta martitzenak batez be. Zerartzen ara duran goten horrire, eta niruzkinetan, han beti, PLANDEMIA! PLANDEMIA! <laughs> PLANDEMIA! no sinokulan grafeno, holan komentari zuek gire esan, eta ni posposik gauten zen, bierdien. Goziko sortxilek loguri, bai, baina, barre guriaz, bierdien. Asik eskerrik asko COVID, eskerrik asko eh, Omikron, eta eskerrik asko daneri. Ba, astrelenak eta martitzenak, eh, posti arren, arren, bai, bai, bai. Eh, da bero bat, eta txalo batzuk. Eta eh, urte berrion. Eta bueno, txalo batzuk. Eh, txan, txan, txan, txan. Oh. Eskarrik asko, migran. <laughs> Eta, txakurreta txakurre zein gubirroa bestugun baten, eh? Bestugun baten, bai, ori pendiente dau, zintzalera mintzo, zu, konbidatu moduan. Vale. Ekiz jauna, eta etorri dikela txakurren jabe bat bai. Ene gure bate baten eurrien. Jo, ni txakurren jabe, baina... Baser, txakur iritar baten jabe, txakur triste baten jabe. Pentsu txakur baten jabe. Pentsu txakur, bai. Ez da momentu eta ez da ordue, hori urrengo zintzegara mintzen. Ez dakit, beste galdea bat ingurena ben, ez dakit posible izango bada. Zeran ikusten duzu, bai. Bai, bota, bota. Azken bai, ma botako, ez luzetzeko lalai. Uztu dute eskuetatik joan jakola eta galderia azten jate. Deko, labia, la, labian resultau deko guz. Ez dako guz. Labia sobran da bemen. Labia sobran. Mira, bardin da, ez ez dut aldaketa gitxe gongo dala, ez. Azken minen gongo dala. Izen goda, ba, enbe bai. de tabernan ah, jarrike bai. hartu alda pintxue barran izinda, da, baina ondoko maizien bai, oingo izen da, pintxue janbida barran, baina pino puente egin. Oina pintxue janbida maskarillas, ez Eh? Bai, maskarien garen dizan behar Ez que, es que asuntu da, lar politizatu da bela asuntu, ez dakit nik uste eh? bai, hori nire bai. eta ja esaten, dana politizetan dala, bai. dana, bai, gu, gu, bai, gu sobre todo, eta politikamente oso korrektuek. Baina... <laughs> Opa, jeka ese. Ez egin, ya. <laughs> Bizka eto Bai, ez, ez daba bestu, eh, ah. ez ondine, laizik garen ez daba bestu, ondine. Ah, ah, bueno. Ez daba bestu? Ez que, proposan en bitxia. Bua, ya, kri-kri hemen handi bat, eh, ena sinterena bueno. izena, bez? Eh, Urrego kora. Opa, opa, bizka. Beste galdera bat engo. Zinzan galdera. Ez que, kobeite muru en ibrana, ez que kuño buruen pentsote, esto tidatzi, da da mutu. Ah, otasuk usto en txapita, esto su galderia bota. Ez que, Ah, Juan has miti matejen, es sido tan a preparar usted. Si bai, eta eta mitiña erdi erdik mosto indozu, eta ya nau jokos campo. Ander, gure oso bota mitiña eta bai, eta ni gaur gaur falta de tejos hecho. Baina bueno, hori da beste gaur. Matorriko datorna, bai. ez da tarrika hasta. Es vía este barro. Vía esta torrica. Os calo no andaban. Vía. Se ha llevado este barro. Es que ah, da tornastin igual dato. Ah, claro. Bai, bai, bai, esan blast, esan eh. blast chiquitan. Felicidad hoetan, Jolus. Ser, ser esan hoetan Josechuk, sin llegar mincho baten. Hostia, ni arroba, norte gune, tú. Itxaron, itxaron, itxaron. Arratza alde honetan. Gogoratu, barikoen, azte, azte, azte, azte, bai, eh. azte, azte, Bai, bai, bai, bai regaltan. Zan ditzen da zure arruia? Eh? <laughs> bueno, vale. Bueno. bai. Azken bat. Bai, Es que, <laughs> seguro en sose, pero maiate, baina. Asun da, gara mintzen gauz, hemen COVID-en inguruen gabiz behar baiten. Bai. Zea iru... falduko gaur? Irugarren dosia, bai, irugarren dosia, ez? Eta hoin dator, eh, galdera... Una. Potente. Bota. <laughs> Aztu inako, hori bai. Maskarilla bai edo ez? La isi erratia bai edo ez? Bueno, hori guztu neko, neko argiz edala, eta... Bai. Musuko kontra gozela danok. Bai. Eh, Nahi que hemen danok... Maskari jibili, eh? Leku zarrako bai, tengau. Bai, bai, bai, bai. bai. FFP, FFP, FFP. FFP. FFP egos nio Niko galdera bat, zimaz, eta bastante zabala, ah, baina ia, ia zer deño zuen zuen. Venga, X jauna. Pentsetan dozue, hau eh, pandemia hau eta etxiene sarratut egon bierri xena, eta holan maskari egazta ibili bierri xena, oza, virus global bat barri zizien da. Baina, oze, oinarte guk, bentset, ez du golakorik bai, bizi izen uste dozue gehi jau ez dugule bizi izango, edo emetik eurrera bastante habitualak izango diela olako virusek eta olako enzerronak eta... Dio, dio! Ba, nik uste dozue... Ni, ni gozur nau... Laster, es sífilis pandemia bat dator. Laster. Bueno, bueno. Bimila eta gota marrien. Kontu eta zibille. Eta Pepe. hori... Eta maskariak pinjitu guz... Eh, neko, neko, Ni na semen gitari. Neiko galdera interesantzia da eta bai, bai. horrek joko asko moa. Kamionen duxen eta apera da gitari, eh? Hau <laughs> pae. Eh. Hau <laughs> pae. Eh. Ez ez, neiko galdera zabala da, eta asko moleke joko, asko moleke horrek, baina... Ez que okurri bineate lengua alderi. Ah, bale, bota, bota, bota. Ah, eta oso zabala da, eta... Ba, eneko nasan galderi edo tartenetarako galderi. Galderi egin da, Baina, galdera gurot zuek erantzutia, ah, sea, uso pixat konkretu ez? Hemetik aurrera ez dakigu guekin gogun edo ez, beste virus emat, nik uste dut baietz. Bai, baina, baina, virus hau ez, COVID dalako hau ez dakizen zen zepa ba ez berdin egon dia. Eta asuntu eda eh? hor dago. Venga, pa, bota, venga, eh, bota, Ego ni txilik, mesedez. Pangolin batetik etorri da asuntu hau da, nau? Pangolin. Ba, ba, Zagusa ba, ba, ba, Bai. ba, ba, ala laboratoris de batetik estrategikamente ondo zabaldutako virus bat. Zabuzar sopi. Nik usteot, nik usteot bitu. Eske, que due dan alotute. Eh, pausoka, eh? Ondo esan esan biherreko, eh? Segero esto este balio kontrakulizio batak bestiek. Nik, ez que gumbia. Dana duela lotute. Dana duela lotute. Zeti pangolin, sea, no es sagu. Sola <laughs> pangolin bat. Ez que hori da, ez que... Armadillo bat. Laboratorisuek... Eindabe pangoline. Eindabe Eta gero pangoline hartu dago coronavirus, eta gero coronavirus hartu guk, orduen. Osa, usarra? Claro. Zagusarra... Jae, ban, pangoliñek. Txixu bakien. Pan, a ver. Orduen. Eh, orduen así erras Joder, así nas. Bai, bai, vale, vale, venga. Vale. Tiño pestín, estoy Laboratorio invento da Vale. ¿Vale? Pangolinek. Pangolinek invento dabe Zagusarra. invento da ver eta Covita, eta Covita. Eta Covita. Eta Eta hori Eta Covita. Venga. Digo rela beste. X, X, bueno. X jauna, X jauna. A ver, nik ez dakiz lan izen. Ba, parkatu. Puro ilustres ignorantes, chaval, <laughs> qué guapo. Pepe Colunga, total. total Pepe Colunga. Colunga? Colunga. Columni, columni. Colunga. Columbi, tío. Bueno, niri... Columbi. Eta nik horrela esaten nuen, traola. Era Belina baduzu, eh. eh? Bueno, jueten, o sea, esaten juena zena. Jueten esan zena, esaten juena zena. <laughs> Yo me voy a ir yendo. Está aquí. Ez te egizizan nundik eta en virus baina bilur remoto da, ba, e, pas, osea, isien aldala laboratorio baten e, sortu isiena. Horrek esaten gure dago, urrengo baten be, bardin bardin, hau sortu da moduen, beste bat sortu alda biela. Horrek emot noztu bilur gehizen, bada gauza bate kasualitatik sortu dugu dana? Ba, bueno, ba, pasau da, eta beste espero da egun, beste unurtin ez dara pasauko. Baina hoin da bizela ba, gerretan Ukrania, Rusia, gero begongo dala, besteren bat, eta ba niri bilur gehi da hori, e, olako bronka baten edo, ba, virus bat sortzi eta ba, zibildanak e, gaixotu gure izietie gaz, e, olako bat <laughs> lanzetie, eta azkenien mundu osuek, ba, barriro beste e, urte bi edo etxien egin berri zenak. Así que con tu Sevilla. O sea, bate, o sea, guerra baten geisen prekubeta da, bestiok e, urtebi pasetie etzien arma biológico. Eh. <laughs> Eh, arma biológico, ¿cierto? Mira, ya divides. bai, bai. bye. Rusia. Macocha, pero preocupa. A ver, Rusia, para tú, para tú, para tú, ni las guidar y amén, ni las guidar y eran eh. X jauna nahi eta ez kontra orgullo, Uztot, neko, klaro, ino gara berba. Tirok azte madie niri, arduruzte este pillo bat, niri hago tiruek, baina azte madie bieltzen, babitxu biluzek, zeh, zeh, zeh, Eta, bueno… <laughs> Bilu beste pistat. Bilu remoto doste, baina oin rekalen txanda da. Eta beste guztiek meses, errespeta eta isilik. Errekaleri eh, fijo. Asi er, isilik. A ver. Argudio motz, baina zuzena. Eh... La batorizako gauza bat, Virus da? Virus honek en deko. COVID. SARS-COVID. COVID-19, o Sea, Coronavirus, parkatu. Etiketa bateko izena. Coronavirus, parkatu. Gaion txiko gaizotasun esan die. Sífilis. Sífilis. Sida. 19. Silicosis. No, 19, estás flipando. Total, o sea, ya bakarrik izena, ya esaten dau ur... Emoten dau urten dauela probeta batetik, etiketa batetik. Bata 19, baina en 22, vaya, Eh? eh? Iri urte darbe guz. Ja, baina no sortu zan. 19, baina ja iri urte darbe guz. Ah, eta? Osteo kaduzidaderik. Eh? Osteo kaduzidaderik. Ma, torriko da beste bertxinio bat. Oierren parte hartzeak bere salto egina... Markatu, markatu. Zuleok, markatu. Baina hori, sin más, hori zan. Orduen rekalen eritziz. Eh, Ni teoria hori da. Hau, laboratoriz jo batetik. Laboratori. Bai. Oso, no? Baina ez Venga, oier, labur, labur, se... Laboratorio. <laughs> Esto es un menestro. <laughs> labur, labur, esta. Laboratory. Labitik. A ver, eta... Charte, por todas, ah, laboratorio. Es, Nick, Nick, eta gero Aymar. Aymar esan da. Gusta kudeten Aymar rekamaitzi ez, eh, ez ez da Bai, egizia. Osa, sierra, sida, bere gartu eh, abotza... Parkatu, permiso di pari. Parkatu, Aymar. Vale. Eta jak esan duan, ni be... Laboratorio ze ondo diseinatutako gaizotasun bada. Osa, nortzuk hiltzen die, orokorri Zarrak. Zarrak. Claro, eta ze interesetan da. Zarrak eta pobriek. eta batzak! Eta, eta ze interesetan jako bai gobernoia askotan. Osa, pelikula badau. Ez dakiz handeko nizena da pelikula, baina pelikula badau, zelan... Covid. Eh, ez, gizarte utopiko baten, jubiletan zan jendi, akatu, akatu, akatu, akatu, zan akatu, akatu, ja, akatu, akatu, akatu, Vale. Fuera. Oso ondo. Ya está. Hori bai izan da ni argudiak eta zure. Zure argudio ona, ona izan da. Osea, rekalene izan labur labur izan da entresaka bat eteko eskusa on bat. Sarrakendu eta sarrakendu eta barri eta nire nire itzi Ez ni X jaunagas bastante ados nator, hau nire ustez laboratorio bat dator. Segaitik. Segaitik. Segaitik. Segaitik ander. Se gaur egun bizimo du, eh? neko kapitalista da mundu osuen, bai, gero bai. eta gehiago. Eta, glo eta globalizatu Eta globalizatu da. Eta ustot, boteri edekienak, farmazetikak barne, ustot boteri egiten euro dekiela. Por supuesto. Hor dago handi bat, era mundialien joda biela. Esan ez, osasunaz jokatu geinke amen. Hostias. Osasun asko gatu egin. Ostras, bilurre. Bilurre mozta. Iker Jiménez. Iker Jiménez. Bai, bai, bai, Ander Jiménez. Ander Jiménez. Ander Jiménez. Jiménez. Jiménez, wey. Jiménez. Bueno, baina arrasoie, seko esto pentsa. Baina pentsa, baina arte gonzara, eiken aspirinak. Edo eiken ez dakizer. Pfizer, edo. Eta, eta ondere bente bakuna bat. Eta diru irabazten, baina dinosu, hostia, tu. Sinik amen aldo manejao, aldo aseukitanak ez artenetik eldute. Zue pentsau, zue pentsau bakarrik, botere geixen dekien inversore horrek ipinia dela munduko ekonomia balantza baten. Bai, bai, mundu epara jabe. Eta euren gustora mogi edana. Oin ez da utxipik, oin kotxik ez da utxipik. Ez da eh, ez da uzgauza asko. Ez da barkorik. Batzuk dabiz, dana irabazten, eta lehen pobrezina pobre hau doiez. Gerrak aldatzen doiez. Oin armak, balak eta bombak, beste forma eta hartu alitzen dabe. Eta, ustot, x jaunak esan dauen, hildo horretatik bizla danak. Zagin, nik horri zen dut, neko zabal, ez dut sakondu gure, ze ez que ni puta idea. Gauza, ez moduen. Pizkat zer bai. iso ipini da gauza. Bai, eh? baina, ba, nik uste dut, zintxo gara mintxo tartu nena. Bueno, oin azkena. Niri hona guztien, ni filosofatik guztien nina. Anderen gama joztien marrek, zango dau. Karo, karo, bai. Ni guna esaten, anderen hausnarketa gazi. Idari moduan, nahi, Beratu algaren lan hausnarketa honega, zintxo gara bai, mintzo oneri buelti emoteko, zila... Eh, bai. bakotxa pentsago etxien eta pentsago mundu, Oli, Baina, bueno, zure hausnarketa honegaz geratzen gara, buelta eh, batzuk emoteko... eh? Bai, eta zintxo gara e- mintzo e- oneri... Ja, e- amaire bat egon bigotxegu, ze denpori badoi aurrera, gure entzulio be, bai. naskatzen gabiz ja, e, tema honegaz... Babiz, zuez, gabiz, gabiz! Naskatu teguztu generalmente dano gauzela, eh, dano gauzela. Gure gauzela San Miguel batzuk bere normaltasuno zuen danok, gure gauzela batzuk bere txosna eta guzti, mesedez. Ganaue ikusti gure gu dano, baina gero txosnetan berri bota be, bai. Claro. Bai, eta bai, bueno. Horrekin ja huele Ez ikusi ot gidari eta nasi zela, baina bueno, gure bueno. un exarrato eh. Hau izenda aste honetan laixi hartzen eh, magazin honetan dagoen laixi hartzen, ez laixi hartzen ez barkatu. Sintzo garamintzo tarti, eh. Horria. Urrengo baten etorriko gara, eta urrengo bai. baten txakurrein gora bera, txakurrek eta txakurren jabin gora bera nengo berba. Eta X jauna etorriako. Eh, X jauna? Hombre, falta barik. Ukra Ukrania erra. Eh, eh, saio amaitu hor duko, ipiniko un ordan ez xona bai, baina Bai, bai, baina baina baina baina ondino baina baina horrela jarraiko ez da? Horretako, horretako denbori baina eta zuek entzule jakin dizuen, eh, bueno, eh, erronka hori asmatu baina denbora purbat baina gu. baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina beratzi, beratzi, Gaurko laixi hartzen eh, arraro eta berezi honetan, pizka luzetzen joan jagun eh, laixi hartzen honetan, ah, azkenen antzabe urbildu gara. Gaurko honetan, e, eh, enaz berezi bakarra hemen asko dauz alaitute eta pizgarritute, baina azkenen aldu gara, eta azken honetan, zer ekartzen dugu gure honetara, eh? Gure... Laixinger lehiaketa. Leixinger. Leix, leix. Esan batera. Bai, ez que gara, eh? Ez dut zuz egidu. Aimar eh, pizkate aurrera. Eh. Gidari inguruzu? Ez. Botazuk zuk eh, proposamena eta guk esan gudano batera. Venga, bat, bi iru. Leixinger. Juan txu frioleri fosfa, si soleri zamene, Ainolari Ainolari One, two, three, four Atzetik eh, eh, eh. Eta atzetik zozen izena, ez dakiz jarri izena. Baina, bueno, mentxe gauz gure, gure lehiaketan, asteroko Sa, lehiaketan, astero, astero, guk laixin gerren, aurpegi esagun bat ipinen dugu kantuen, eta zuen erronka zizien da, zuek entzulion erronka, zein dan, kantuen da hori, asmatzie, zein dan, arpegi anonimo hori ezagutzie. Beti esagun bat ipinen dugu horretan, batzutan ezagun hau beste batzuetan baino, baina lan izieten da, eta, bueno, zuek saliok beti hartu zuen parte, bai gure whatsappien, zei bos lau, zero iru saspi beratzi beratzi lau telefono zemak izen. Barriro esan igual? 6 bos lau, saspi, Zero, iru saspi, beratzi, beratzi, lau. Eskerrak, eh, akompañamintu. <laughs> Eskerrak, no, no, rondo dago hemen. Eskerrak, arrotu inaz, eta, bueno, ba, buruz esan biot, baina esen dasak hortan. Oh, mama. Realidad hori da. Bueno, Baina horrez gain, badak izue, eh, YouTube-en e, igoten duguzen kanalien bertan be, zuen iruzkinak itxial dozu zela, bai. zuen erantzunek, bestela laixia erratia wordpress.comen, Instagramen, Facebooken, eta baite, baite... Twitterren. Twitterren, eh? Bai, Txiolaria bai. hor gaur nago gure TikTokien, oi TikTokien, jo, pa. <laughs> TikTokien, gaur Danien, guruzu nien erantzune bota e, eta parte hartu gure legeketan honetan. Zer aldo zuira hasi zari potolo bat. Hori da, sustatu nahi duguna da zuen parte hartzie eta, bueno, WhatsApp ez asko animetan zari, gehieno WhatsApp ez, esan begune, bai. baina... Eta Instagram be bai, baina... Ez dakit ez, lotzati, azkenan lehen lotzati gertzen dugu gure, gure esali, ez lehen bai. audizio asko bieltzen dugu zen eta gero eta gitxia, gero eta gitxia, bai. bai. Zuen abotzak entzune dugu, zuen parte hartzie sustatu nahi dugu, mesedez, anima, hori... Lehen polo baina, bueno. Lehen ezke ukinu eh, <laughs> bai. Lehen politiko hori bai, timpanu prepaute ekin bizien Ze claro. nahiko oiku, eh. Baina bueno, aste honetan be Eukin jogu gure erronka hor martxan Bate pasan aztien mm, den bere erronki, eh Kantu ipinik bai, Bere maskara eta guzti, ez dakik ordan bera Eta honen esengo da, bere audizio entzuti, eh, Rekortako, zein isen zan bera Kantu sakon eta Lasaionen abertzalean. Nioz, lau minutu bai. eta eh, bueno Es baten hasiko eh, da. da. Osorik ez dugu entzuko, eh? Osorik, osorik ez, ezta? Neko luzera para allá. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y que sé yo. Pero mienten aunque sea y dime que algo queda entre <laughs> nosotros dos, que en tu habitación Alako bekarten dugu zela. Kanta romantikoa. Onartu biot, pasan azteko saio egizia osorik entzuna la, baina buena mela entzun, aposten. Quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. ¿Qué Kemet. Kemet. me...? Ya lo sé, Corazón que no sientas, ¿eh? corazón que no sientas. Ser gehiago jarra ¿No será ¿No será Miguel Bosé? Es, Alejandro Sanz. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor. Aunque antes donde buena de usted, Dani, que Alejandro Sanz. Ah, ah, ah, lo bello hau ez. Eta, Un sartu de naves. Bueno, eh, iru de terdi en chulie. egia. Bueno, ya kantzo bat, aurrera, Me Bueno, usted... Joder, hoy justo estrella sus emociones. ¿Quién me va a pedir que nunca la abandones? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Bueno, esango negrin la de la. Ahí este está. Se tarte honetan gure, gure gonbidatuek kanta biharreko tarte izaten da, ez guk, erantza eh, hemen ba, gupe kanta gure izan dugu, baten bate baintzat. Eta hori hasta da, aste honetarako erronka, eh, esan behar da, verdad, eh, bueno, parte hartze hona egon dela, eta hori dana, gente asko euren aukera bieldu egizela. Desentecho. asmatzaile asko eta utxe egite gitxi. Bai. Eska aukera honak ematen dugu da. Eta, bueno, ez, gora ipatzeko, ez? Pasan hastien e, nien itzen egon, nien lanien egon itzen, eh, zuen eh, animo eta mozuek e, jasona bezan, nire oh, lantoki horretatik. izin zen, Entzun ben zinun, ez Bai, bai, entzun azken, azken ezin izin hemen, zeia, ba, gizu, e, ja, lanpostu garbitu, denpori egaldu, eta fitxetako ordu horretan, ba, bueno, e, nahi entzun. Baina, entzuna bena izen zan, eh, neiko urruneko saditu bat egon zala, eh? Bai, bai, itziarreko bat egon zan. Eh, itziarreko itziar. Itziarreko itziar. Bai, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, zan, Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, itziar. Itziar, Uste, audio uste, zue paño gehiago barritu zela bera, ez? Bai, Itzi bai, entzule, bai, entzule bat, baina <laughs> zue pe. <laughs> espero bera, eta guta gupez, baina bueno. Baina eskertu gino bera parte hartzie, eta batez be, parte hartu abena galdu bitartez. Eh, bueno, eskertzen dugu zuen e, ahotsak bertan entzutie, gure irratizien, eh, zuen berotasun egertu igertie. Eta uste dut anima bidala barrido, bieldo, audizuek, bieldo, bilurri pare. Boleto doble, Bueno, jakin egero oier remenengo dala, oier, barrido ez bialdu, baina bialdu. Hori, eta Jakin jomo zue... Bi bieldukot zu Eta, bueno, sosketarako gunie, unie, ez gunie bada, baina bai. unie beldu da. Eta hor... Eta, bueno, gaur gure lagun X, ekiz eh, honek. Ata, Baina, karo... Eh, eh, Mano eh, inocente. Bai, etxoin, etxoin. Vale, vale. Bai, bai. Eskue bakarrik ikusiko da, eh? Arpeiz ez? Arpeiz, eskue bakarrik. Hori da. bakarrik. Eta, bueno, entxe, zuzen hemen sosketarako unien du da. Eskue... Zelako esku politxe baina. Gure tamborrera eskue sartzera doie, gure tamborri itzela mm. du da. bada jango ikue. Horri ikusten die, egun da amaika papeleta. Ni baina ez dakit hauen. papeleta. Eta, bueno, esan hori esan hor, kamarara, kamarara Itxan, itxan, itxan, itxan, itxan, itxan, Eta gure... Ah, Aste irabazlie da. Tamborrak, tamborrak, tamborrak. Eneko Munitza! oh! oh. Eneko Munitza! Opa, <laughs> Eneko! deitu emiko eh. ya komuneko bai, ez? Emeko multxa, eta telefonu me badeko? Ez dakit, ba, eukin biko. Ukingo, ukingo. Ba, bitartien egin biku... Bai, denbora nintzen gaten, ez... Bueno, eh, dugu igual, eh? Bai, itxan, ez dugu gogoratu ondino, ez? Eh? Venga, bai, hileko eh, sari ezin izango ez? Eh? Ia maieran... Eta nok eskenite eta... Rikal, venga! Ia maieran geur ez da edo? Baina urrengo azte izango da. Baina, sosketa urrengo azte izango da. Sosketa nagusia da torren azte izango da. Ez eta Eta bueno, gure gure opari ezin izango da, ba biziok egiteko iteko sagardau botillas betriko kutxa. Epa! A ver. Eta bizio no lagune, a ver. Eh, ya recal. Recal. Este su la una ba, biziokuek. Baina ya programa tan ez du gure berbain. Se va. Ba. Bueno. Ez ba, ahi, aldo zuen berba, eh? Baina bai. bakarrik bakarri guk esaten botzugu berba Bueno, bizio guk ezer. Zer, nortzu dien. Nortzu dien, explica o ba, apurtxo bat. Ah, bueno, ba, ba lasai, urrengo bastien eh, hemen eukingo zuzenien el carro izketea itien eta bertan ez autuko dugus, así que lasai. Meña, ser dien edo, seiten dabe, bisokuek. Zagardu, eh. Eta ya está. Hori e-, e-, bakarrek. ETC. Ipizta dugu, zagardu, ETC. Esta vez agarra hori gehen, zagardu os beteriko botia kutsa guaisik. Txun, txun, txun, deixe, deixe, deixe, deixe. Ah. Epa, a ver, kuri irabazli, eh, norritxinda. Munitxa. Munitxa. Eneko Municha. Eneko Municha. Joder, macho. Anik mi berba? Eneko Municha. Irabazle. Así es, su txanda. Vale. Tekniko moden jai Eso duzu. María. Eneko! Ah, es Hola, ¿qué tal? Hola, hola, somos dos. Hola, hola, Neko. Joder. ¿Qué tal, Neko? ¿Qué tal estás? Bueno, me estás? ¿Qué tal? Bigarren azken estás? ¿Qué Beste papel. Ez, ez, ez, bigarren azken zaiakera bat ingo, eta espada hartzen... Eh, Urrengoko bat. Urrengoko gara, pasako gara. Venga, deitzen dau? Deitzen dago? dako. Deitzen da, bil. Deitzen dirau. Hola, ¿qué tal? Hau, pa, eneko. Eneko, zer modu da? eh? Ba, ez hori zonak musiketik. Hau, hau, ah, Ez. Ah, musiketik. Ah. Munitza, munitza. Munitza, abainak. Abainak, tarra. Seguro. Sorionak. <laughs> Edo zer. San Blasak zer. Beste la beste papeleta. Bai. Bai. Hola, tal? Beste papeleta. Bueno, neko. Venga, Neko, Bueno. Artu bida bela. Claro. Claro, claro. Claro, claro. Eneko. Boleto, eh, boleto bikoitza irabazteko. Bai. ustuta mataute. Obeto. <laughs> Dano non erako, asier. Ese itxe zuesan. Vale, se ves. Venga, yo grabo, me se <laughs> Bueno, Eta hau da gure sosketa nagusia. Venga, uh. Venga, uh. Bai, Ori. eneko, Mabeiz. eneko kira hasi hau eres, baina yeah, bueno, eneko estuz gu telefono hartu, así que <laughs> bigarren irabazle bate atarako. Bigarrena ez, gure irabazlea. Gure irabazlea, da. Geurko egunien. Ori, hori, redoble. Estrella, parentesi hartien, Izarra. Izarra. Barriro ba, eh, ba, ez. Barriro ez. Barriro ez. Bukli ni Izarrako, Venga. Izarrako, Izarrako, <laughs> Berritxuko Izarra Imagina, soy Isarra, dictuta Bueno, ya es un Venga va, enchuten. Ya A ver, Gure irabazlea. Eh. Pentsago da onorte dau. De que ya viene. Bueno, a ver. Espero. A ver, a ver dando en dice, claro. Bai. Arrastión. <laughs> Au pair Izarra Kaixo, kaixo izarra. Kaixo, bakizu norna zen? Ba, ela izia. Hau entzuten ibili da, igual, hau entzuten ibili da. Nik izarra, galdera, galdera bat bota gurutzu izarra. A ber, galdera ba bota gurutzu. txut. Oda inatxo, kutsak Kutxak. Kutsak. Kutsa gustatzen zaizu. Ez ez zuten, eh? Kutsa gustatzen zaizu. Zuri kutsa gustatzen zaizu sizarra. Kutsa, kutsa. <laughs> Ba bai. Eta bai. Ah, bueno, bai, ya está. Segun barrin zer da Segun barrin zer da buen? Ah, ori, ori, ori, ori, ori, ori, Kutsa bat, beteta, sagarda botillas. Bizio que eskein jaque. Boleto bai. doble, Ignacio. Boleto doble, boleto doble, boleto doble. Soluciona. Sarina Gusileko sosketarako. Bago. <laughs> Baiz que ricasco. Eskerrik asko zuri zarra, parte hartzea Zer? segi hola, numori pintzen. Ah, ah, hori, hori, hori, hori. Ba, eta zu, segidu… du, guentzuten eh, eta guri emesuek bidaltzen eta parte hartzen bai. <laughs> Oso, no? <laughs> Eta bai, nugu esan azu ba... Nugu esanen esaten da bendik. Nungo esaren. Berritxu ah, barra. Berritxu barra. Epa, altzalein lagune izango. Altzalein eh. lagune huel. Altzalein be parte hartu izan dago. amena. Kuadriako. Kuadriako. Jo, eh. Zue zueme zue montaute. Bitu, iso baino oh. parte egizau, oza, parte hartze egizau ukiten dabe berritxu barrak, eh? Ia, abi llegago. Abi llegago. Ah, Tanto en proporción, irabas la villagos. Abi llegago. Abi llegago. Altzalek hartu abene. Bitu, altzalek eh, izan hartu abene. Oste leri, cabroiek. Ba, ba, badeko, ba, ez da ukingo, ba, ez da ukingo. <laughs> Gitxi baina. Ipini, <laughs> are galdu gitxi nau, ni baino gitxi hau. Osa, ni baino gitxi galdu dau. Da, izarra, zagartu guzti bai. atxu orduen, ez da? Bai, bai, ah, larrei, larrei, larrei, larrei. <laughs> Muy bien, bai, asurti edekosun, eta... Taurrengo larte. Taurrengo larte. Taurrengo larte. Hori? Ba, a ver, a ver Boleto todo berenaztien? Bole Boleto berenaztien? Hori da Ia etoketa maiatu, nizara Ia etoketa Ia etoketa maiatu, balen? Ia etoketa maiatu, balen? Azkerrik asko Vale, zuri Nolsegi Nizara, agur Onda, bilik Agur Bai Bai Bai Berritxu ondo eh, sagarra Zagarra hueri berritxe Zagarra hueri. Baina bueno. larri da berritxu eta. Nik bai. <laughs> Ba, hemen zagarra eh, ondo baina berritxu epe hemen bagoz. Baina, baina, Bueno, bueno. epiñegu, eh? Ze, epiñegu, bai, ez afizu bueno. Gure... Bai, eta gure boleto dobli ebanatu diskutu ebe, badeku, eh? Zibera, pe, aipatu guzku nordan, Ez es que, da nordan. Ah, hostia. eh? izarran telefono eta zuek deitu, da, pregunta. Bueno, era, la desastre. Venga, venga, técnico. El hemos erantzuna, bai. Agur, agur. Minas, eh, corazón partido izeneko temazo horri ahotsa jarri nikerra, Ikerra, Iker Mauregi. Ikerra. Uste dut, harri dut idala, segaitik ez nazen taldeko, nire taldeko ez Oh, eh, batzuk asmatu zu bai, eh, ba hori, hobetik eh, grau nebala abestize. ze, eta hori ba beste barik. Zintzo gara ba, ezkerrik eskerrik asko <laughs> niri deitziarren eta protagonismo hori emotiarren. Eh, Zorik... Eta... Esan Alejandro Sanz? Entzun zaitu denetan oso guztira entzun zaitu denetan. Alejandro! Oso lan politi den zabizera eta haupa zuek, haupa laizierri rati eta... Haupa zuiker, haupa magu... Haupa kilker! Haupa kilker! Kilker maru beti! Asi onda, erantzuten zuzenien berotan egon mazak moduen, ez? Egon Tartetan arte eta aprobetetan, ah, tak, tak, tak! Ez que ia izarrakin hartu odia... Ah, ez que gure ekiz jauna ez da iker magu Es... ¡Hombre, Iker! ¡Eh, ¡Hombre, Iker! ¡Se madus! <laughs> ¡Tu corazón partido! ¡Epa! ¡Epa! <laughs> Eh, baina gure la gerrak, bial dozku, audizioa beste nogetik, eta audizioa erantzuten ogetik bebai, eh? Hau inbe, otata gotak bai, eh? Bai. bai, bai, bai. Eh? Jo, eh, ondo bitxia zuik. Itzel, itzel ahi, Oporretan emotzen lagi, lagi, tio. Hau, bai, bitxi. Buah. Hau, ah, no, bera izin da ez, gure abeslai eskutu, ekar maguregi. Bai. Eh, asmatu dau berritxuko... Izarrak. Izarrak. Itziarko nahi baina izarra izin da. <laughs> Itziarko, itza, itziarko. Itziarko estrellak. Eta bueno, jolaitu egun ez da. Ez bakatu, berritxuko <laughs> izarrak. Zugustu zu normala dara lako persona bat. <laughs> bueno, gitxik gratxinako gure laixia hartzen amase garren, eh, bigarren. Bai, amase eta ise amase aspigar Zelako polboroi, eh? Zagorko programa. Espaiago, eta zenik bizer basatzen eh, marcha hori eki gure. Basatzen dixe dekoan. Etxera jumio loiten, bizer fersko, joteko, Ba, amaitzeko Ander, bakigu, eh, laizin gertzala bertan amaitu, ia yes, mairako sosketi hor dau, bizio eskenitzeko, zagardau botiaz beteriko kutsi hor dau, da, Baina, es. oinguen be, abeslari zibadeko, Sosketi hor dau, eta azkenengo oportunidadie, eta abeslari bastante, zagardau kutsa horren bile, entzuko, a bai, There ain't no gold, oh, right. oh, oh, right. is a river, oh, English? Oh, please. That I've been washing my hands in forever. Wow. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me Oh, easy on me, baby. Yeah. I was still a child. Yes. Didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. Zoko go Ostia, zui, mojo, eh, eh Izarra ber, berritxu, Berritxuko Izarrak zela kondo kantan da ben ezta, eh <laughs> So, wow Ostia, nik esango pista bat Oier, oier ezta Nienas, nienas, eh, benetan, nienas Magu, bes Magu, bes Emengo inor ezta Ino gaste gaino ingles honik Ezta? Nik ez, eh, nik lente jaskon baino ez dakit <laughs> Lente eh, jaskon eh, Izen alda, laizingarren Eh, a, la eh, internacionalena. Bai, está. Bueno, internacionalena. Bueno, suako ez da dira pen, Neiko, Neiko dizu de sentibel, ¿no? Bai, bai, sí, sí, sí. bizin artin pique de Eta eta eta churruk be bai oso ondo kanta pen, ¿eh? Y si le quedo. Bai, bai. me eh? sé, <laughs> churru, puto amo. Churru, maya churruk. Horren audio joa jarri zainoen. Eh? Joder. Claro, una entzun. Kanta XX jauna. Markatu baina lehen len egon hasi eh, justo Baskal Ostien ETV. Justo, justo, justo. ETV. Bebe kantar. Justo, bebe. ETV petita gartu eh, zeneko programia. Está aquí, está pasalo es, está aquí landan. Sí. Atrapame si directo. Más calo. Oh, hostia, la Más calo. Zer mal dago nori telebitipu Bueno, la Tan <laughs> guapo. Tan guapo. se la Baina, me cago en dios. Horaz, bigote Eta, <laughs> eta mesedez eta favorez laixinger gure lehiaketan gauz eh, gure, gure erramentatik iesin gabiz <laughs> Nik etxera joti gurot, hasi que mesedez Nik ez Hau izin da, azte honetako erronka Hori da, Ander, ez? E, gure bueno, abe jakitzen gure eskutuko abeslari eta Gure bada bizio sagar jiko Sagardau botillas betriko kutxi ira basi Epa Se las has marrido, botillas betriko kutxi ira hasi. <laughs> Eh, Kutxas sagarrek... botella sagardo <laughs> bizio bat. Bi Escuché, Ez kutxe bi boleto. Bi ira, sigure bo zue. Boleto bi. Bueno, zuen erantzune bota alba da WhatsApp ez eh, sei bos lau zero iru saspideratzi bederatzi lau zemakire. Hori da, alba lau. Hori alba da audioz bitartez eskertzen dugu hemen. Eh, Berotas bai, une gure laixi erratio honetan. Eta eh, kantetan eh, badabel. Egotiek, baina bueno. Beste la labe, sari sozela be badekuz, Twitterra, Instagrama, Facebooka, Wordpressa be badeku gure webunia, así que bueno, erantzun eta ira, irasienkie, boleto. Tomateo bi, tiktok. Ta ia altzalei barri jakun, eh? Bai, bai, bai falta mota. Esan bai. Aspaldi batetik ez dugu entzun, bera? Bueno, eh, eta eh, aukerak ez dugu zemongo, ah, azten ah. etarako. Eh. <laughs> Nik etxera que... Emango dugu, emango dugu, baina beren dutxa. Baina, oi, ez. Instagram denbora no, no, pero otra cosa. Ba, gente, gente, gente, de Eta, gero, es que... ya, dugu. Vale. Claro, jende jume da ya, faltzen. Bueno, vai, ya ba, botakuz, botakuz, botakuz gure lagaukerak, botakuz sare sozialetatik, gure badeku WhatsApp talde bat, gure gozu bertaratu be... Bai. Ba, bueno, galdegin gure WhatsApp emakire, sei, bos lau, sei, saspiratzi behatzi lau. Botakuz pistak, azbatzen badozu ezinan gure abeslai diskutu, eh? ba, bueno, irabazi zenkie bisiko eskin jiriko sagardau botillas betriko kutsa bat. Eta beste barik, ez? Eh? Ander, Eh, badau? Eh, bai, bai, bai, bota. Gure saion zierrezta entzun zozer, Bai, bai. nik uste dut... Bai? Nik uste dut... sortu edo... Beitu, Kristina, Kristina Mardarase kantau dau. Ba, urretik nik uste dut... Bai. Bera kanta uniko zen. Gaur gainera... Three, for Gaur uste dut, emakumezko bi bakarrik gara guzla, apenas, eh, ez? Eh, Osta, ja pista dar, eh? Bueno, emakumezko bi ekarri guz, Kristina ez da... Ah, ah, ah, ah, cuidaos. Es igual bueno, eh, bien chao, es. Pista hori arregi egon zan, es. bakarrik hau dizu txunda… Bueno, eh... Ya, <laughs> bueno, eh. jarra txuku. Bueno. Bai, jarraitu eta baitu. Abezlari ze da be esan geinke, no? Eh, eta bueno, ni hemen bai, gidari bai, bai, ibilina zen momentu horretik ona. Inbilinzen. Ja, eske que mini beha zinate, ahimeste den pora zueri begira. eta asuntu da, asuntu da, emanak eman agurteko ordu heldu dala. Ah, bai, bai, bai. Ah, bai, bai, bai. Benetan be. Egunak beri emondau. Bai, bai, bai. Gu hemen gauz. Desde luego. Sekulo. Laixiar irratiko. <laughs> Sekulo! Sekulo! Eskola ez dira maiko, sekulo ez dira. Sekulo! Ander, hartu karreri eta aurrera. Hori da, ez? Arranka! Sekulo laixia irratizek emoan dauen eh, atalik edo <laughs> laixia hartzen mangasinik lusiena eskeni dugu gorko netan. Seguramente, seguramente. Genti ez da izelduko. Eta gaur argi dut da, hemen laixiar irratian mantzuena jose txubera dela. Josetxu! Segure tekniko, rekal, eta inguru guztiek, lanpartu jagu zemen estreiak edan eta edan, beste barik. Parkatu entzule, gaurko desmadra guindeta. Eh? Beste barik, urrengo aztien espero zaitugu, gu baraurik etoriko gara. Eskerrik asko dan hori. Besarka da bat. Espero gaur estreu neberie kandago zeukitxe datoren ostira lian. Oh. beste barik, gozatu aurretik guzun aztie, bizar hartu parte basatzen bizikletako mendi horretan. Dobrengo zer arte, mosu bat entzule. Agur! Agur! Agur!